El Partit dels Socialistes es manté com la formació més votada a Sant Andreu amb un 28,59%. Tot i així, si en les eleccions passades gairebé doblava en percentatge de vot a Convergència i Unió, aquesta vegada han escurçat distàncies. L'altra formació que ha sofert una mimba de l'electorat eh, és Unitat per Barcelona, és el que era abans Esquerra Republicana, amb un 5,74%. Els vots cap al PSC han minvat prop d'un 8% i amb 16.182 vots, 28,59%, s'acosta a Convergència i Unió, que n'ha rebut 12.113, és a dir, un 21,40%. El PP i Iniciativa per, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, això és han experimentat una millora dels resultats amb un 16,44% i un 11,08% respectivament, mentre que pel que fa unitat per Barcelona cau del 9,77% al 5,74% amb 3.249 vots. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des de 91.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla i acompanya, en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. I com no podia ser d'altra manera en un programa especial que hem preparat per al dia d'avui, tenim a la part tècnica a Mari Aguilar. També comptem amb la participació de Mireia Gutiérrez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Uh, també tenim a Noemi Escribano a la, allà preparant tot el que ha de sortir en el programa d'avui i també tenim el David Ramon, que és habitual també d'aquest programa.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 Convergència i Unió eh, sí, Convergència i Unió ha obtingut 12.113 vots amb un 21,40%. El Partit, dels el Partit Popular a eh, Sant Andreu ha obtingut uns 9.304 amb un 16,44% i eh, Mm, pel que fa a Iniciativa per Catalunya Verds, uns 6.272 vots, el que representaria un 11,08%, i eh, pel que fa a Unitat per Barcelona, el que era abans Esquerra Republicana, els 3.249, és a dir, un 5,74%. Per tant, doncs, hi ha hagut una davallada important dels vots d'Esquerra Republicana, també eh, hi ha hagut una pujada d'iniciativa, eh, ha, ah, també hi ha hagut una pujada del, del PP, hi ha hagut una pujada de Convergència i Unió i el PSC doncs, que sembla que mm, doncs, ha baixat, perquè tenia 36,9 i ara ha passat a 28,50. Molt bé, doncs eh, avui hem preparat un programa especial, un programa per fer anàlisi de com han anat les eleccions als nostres barris, i en concret al barri de la Trinitat Vella, i tenim amb nosaltres a en Josep Lacorte, eh, representant dels comerciants d'aquí de la Trinitat Vella. Molt bon dia. Bon dia. També tenim a Lluís Edo, que és... Edo? Quero. Quero, això. <laughs> no, sí, sempre ens confonem amb aquest nom, però... Eh, en Lluís Querot, que és el eh, president de l'Associació de Veïns d'aquí de la Trinitat Vella. I com a representant de Sant Andreu doncs, tenim a un dels habituals d'aquests programes, com és en Gaudent Sastre, també molt bon dia. Bon dia. I ara el que toca és que la Mireia doncs, ens digui quines, que, de, de, de quina manera ens hem despertat avui, perquè els diaris eh, expliquen les històries, però tots mm, des d'un punt de vista diferent, no? En primer lloc tenim el periòdico de Catalunya que diu Siu conquista Barcelona. Trias posa fi a 32 anys d'alcaldes socialistes i podrà governar sense socis estables. El PSC perd l'alcaldia de Girona i veu perillar Tarragona, però conserva Lleida. A l'àrea metropolitana, el PP guanya Badalona i la xenòfoba Plataforma per Catalunya i rompa el cinturó de Barcelona. A nivell nacional, Espanya es rendeix al PP. Els populars dinamiten el poder territorial del PSOE i exigeixen eleccions. Al País Basc, Bildu s'erigeix en la segona força política basca per davant de socialistes i populars. Molt bé. Doncs això és el que eh, ens deia el periòdico. El periòdico. També... <laughs> Anem ara a conèixer què diu el diari El Punt. El Punt. El Punt diu, en gran, alcalde Trias. Relleu històric a l'alcaldia de Barcelona amb victòria de Siu i desfeta del PSC. Victòria Clara de Siu, que governarà a Barcelona després de 32 anys. Trias obté 15 regidors, 4 més que el PSC i el PP té la clau del canvi amb 8. Iniciativa Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa guanya un edil amb Gomà i Portavell en perd dos amb la porta. Davallada general dels socialistes que perden a la Diputació. Molt bé i continuem llegint el que diu el diari El Punt. Hi ha algunes altres eh, informacions. Sí, a Badalona el PP guanya però queda tres edils de la majoria absoluta i ho té difícil per governar. Al barcelonès, el PSC perd la majoria absoluta a Santa Coloma i l'Hospitalet per primer cop en la seva història. A l'àrea de Barcelona, Plataforma per Catalunya obté representació a l'Hospitalet, Santa Coloma, Mataró i Sant Boi. Al Principat, el PSC aguanta a Tarragona i Lleida i per l'alcaldia de Girona, que passarà a Siu. Als Països Catalans, el PP obté els seus millors resultats al País Valencià i també guanya a les Illes Balears. A l'estat espanyol, Zapatero no avançarà les generals, tot i reconèixer que han perdut clarament. Al País Basc, Bildu irromp rompen força i esdevé el partit amb més regidors al davant del PNB. Molt bé, doncs hagi aquests dos primers diaris, ara sí que seria el torn de que els nostres convidats diguessin la seva a partir doncs, d'aquestes doncs, informacions que ens han, ens han arribat. Uh, tenim el Josep Lacorte que ens pot dir alguna cosa al respecte de tot el com ha anat, no? perquè sembla que Sant Andreu ha guanyat el, el PSC però Convergència i Unió s'ha costat, ha, ha retallat distàncies. No? Uh mm-hmm. -huh. Sí, por lo que tenemos entendido, en nuestro distrito San Andrés ha ganado el PSC, pero claro, haciendo la computación global de votos, es Ciudad que lo ha conseguido, por decirlo así. Yo puedo opinar que quizá esto es el cambio que la ciudadanía quería. Hasta aquí todo ha salido como deseamos sin mediación de nuestros votos es el resultado, ¿no? Eh, Javier Trias dice que le gustaría gobernar solo, pero creo que no no lo va a conseguir, tendrá que hacer coalición con alguno. Eh, es lo que, lo, que debería hacer, ¿no? Respecto a Trinidad Bella, bueno, pues eh, hay, una, una, diversidad de opiniones tremendas, ¿no? Los resultados quizás sean los esperados. Hay gente desencantada con el Partido Socialista, hay gente que tenía esperanza en que continuaran después de todas las promesas y una mayoría también esperando que CIU haga algo positivo por nuestro barrio, por el distrito, ¿no? Ah. Esto en cuanto a Trinidad Bella respecto al resto de lo que es Cataluña, pues hemos visto en grandes plazas feudosocialistas, socialistas ha ganado, el PP también ha conseguido ver las cosas y a mí hay una cosa que me gustaría recalcar y apuntar, es que plataforma por Cataluña me preocupa, ¿no? Me preocupa porque ah. en el Barrio Bregat ha conseguido tener dos escaños, en Sal, por ejemplo, una plaza bastante conflictiva espero que esto no sea un, un principio de algo que no nos gustaría a ninguno, ¿no? Uh -huh. Es lo que ara mismo pues, te puedo decir. Luego ya en la tertulia podremos ir cambiando impresiones. Doncs el Lluís Quero, president de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella, també teniu alguna cosa a afegir al, al respecte? Bon dia. Bé, al principi jo diria que això és el resultat. Ha sigut el resultat d'una situació del país uh -huh. i que els agradi o no, no, no, no s'agradi és una realitat. Uh -huh. El poble ha decidit. No tot el poble, perquè hem de tindre en compte que quasi el 50% no s'ha pronunciat, de que n'hi ha un, un i pico de, de, de vots en blanc i que tot això eh, comporta un panorama diferent. A partir d'aquí s'obre un, un nou període on les expectatives per tothom queden obertes. El meu desig personal, que crec que és important, ah. és que tot això serveixi perquè aquest país eh, funcioni i perquè els objectius que tant eh, tots eh, s'han posat d'acord a dir de, el, que l'atur eh, deixi d'existir o baixi, de que la reactivació econòmica sigui una realitat, bueno, de que tot això se faci, sigui realitat, però tenint en compte que tot això no ha de ser a costa dels més pobres. Eh, els barris no han de patir eh, més de lo que estem patint eh, tota aquesta situació. A partir d'aquí s'obre un, nou, un nou període i, i ja veurem. I, a veure, crec que tocava potser sí que tocava, eh? eh? eh tocava un canvi eh? i la situació ho demanava. La gent s'ha pronunciat i a partir d'aquí ja ho veurem. Jo crec que principalment el que ha estat ha estat un vot de càstig eh, formidable a l'acció la, a de, de Rodríguez Zapatero. I que això, això és, és la, la decisió, eh, l'únic que penso que han votat la gent és castigar al la política del, del govern central. Uh -huh. I que inclús, o sigui, aquí també poder que hagi rebut eh, l'alcaldia de Barcelona en el sentit de que eh, com que és, eh, diríem, eh, client del, del PSOE, doncs això també ha tingut la, el, diríem, la, el càstig. I a més, jo penso que també s'ha de considerar que eh, el Jordi Hereu, l'única l'única iniciativa que, que li han tombat eh, va ser la de la, la referèndum per la, per la Diagonal. I que tot això eh, penso que més aviat eh, jo a mi el que em fa més por és la poca definició dels de objectius que in, eh, em portarà endavant i les iniciatives del PP. Jo, per mi, és la por que tinc, perquè resulta que, que sempre ha dit eh, no el que, el que es fa, eh, ha votat en contra de totes les, de totes les eh, possibles opcions eh, per intentar sortir de la crisi, però ell no ha dit ni una sola eh, proposta per intentar sortir de la crisi. Aleshores, què és? Només es, es, escombrar el que hi ha i ara què? Realment només són promeses. Acabarem amb eh, l'atur, acabarem amb no sé què, però són promeses. No hi ha una, una, una proposta ferma en la qual digui això ho farem així i això ho farem de l'altra manera. L'únic que sembla ser que sí que tenen clar és que baixaran els impostos per intentar que hi hagi més contractació laboral. Però jo dubto, dubto i torno a dubtar moltíssim que això representi realment un, un revifament de l'ocupació. Mm. Doncs ara parlem amb en David Ramon, que també té alguna cosa a afegir al respecte. Bé, jo crec que potser més en clau <clears throat> de castigar a Catalunya el govern central de Madrid, jo crec que és una cosa que ja veníem veient a les eleccions autonòmiques. El tripartit els últims quatre anys ha estat, per meva modestament, un desastre. Mm. S'havia de castigar el tripartit, s'havia de castigar el PSC, s'havia de castigar Esquerra Republicana, s'havia de castigar Iniciativa, i bueno, una mica amb el que dèiem, doncs venint amb unes eleccions eh, autonòmiques és el que ha passat. És a dir, Convergència ha sigut la força que era com si diguéssim la que quedava per, eh, com el vot d'esperança perquè dolenta, vaja. la menys dolenta perquè l'altra era el Partit Popular entre cometes no? i per tant crec que a Barcelona a nivell Barcelona ciutat no hi ha masses diferències ah. després dic que bueno, és veritat que Plataforma per Catalunya ha tret gairebé 70 regidors és lleig, possiblement, però bueno, per altra banda també les candidatures d'Unitat Popular la CUP n'ha tret 100. Uh -huh. És a dir, que potser sí que el que s'ha vist és que les tendències més radicals han començat a calar uh -huh. perquè el discurs mm, més dòcil la gent fa que ja estigui cansada, no? I uh -huh. potser jo faria també aquesta lectura. Doncs precisament eh, en David Ramon ens parlava de la CUP i tenim a l'altra banda del fil telefònic lex Romaguera perquè ens expliqui doncs, de, quina, de quina manera doncs, es presentaven primer a Barcelona amb aquesta candidatura d'Unitat Popular, oi? Bon dia. Bon dia. Sí, doncs explica'ns com, com has vist aquestes eleccions. A veure, eh, d'entrada hi ha una qüestió que, és, que nosaltres hem plantejat davant la, eh, com la taula i que és el, el dèficit democràtic que suposa eh, la, el sistema de blocs electorals i la tendència al bipartidisme, que no només és, és una realitat a nivell de l'Estat i de Catalunya, sinó una tendència a nivell europeu, no? De consolidar sí. les grans famílies que volen dir el que fan és repartir-se el poder i, i, i impedir que les altres alternatives o que plantegen altres models de participació i de societat doncs, tinguin expressió en els mitjans públics i llavors dins d'aquestes limitacions nosaltres hem fet una campanya eh, justament molt de proximitat uh -huh. i eh, a partir d'uns punts de trobada amb centenars de veïns que hem fet des de fa mig any, hem elaborat un programa de 170 pàgines uh -huh. en, que recull diguem, les preocupacions dels sectors més afectats per la crisi i per la precarietat. I mm, amb la idea de plantejar un altre model de ciutat, no? un model de ciutat més, més que tingui les necessitats i les preocupacions de la ciutadania que es basi en, en l'equilibri social, en la justícia, en la igualtat a una societat més inclusiva, més democràtica, més participativa i no una ciutat al servei dels interessos immobiliaris, de l'especulació, de la corrupció, que és una mica el que hem estat patint les últimes legislatures. Perquè era la primera vegada que us presentàveu per Barcelona. Sí, sí, sí. sí. De fet, el, la CUP, eh, com a expressió política, porta 15-20 anys pel, pel territori, mm. però és un projecte municipalisme eh, d'alliberament, també nosaltres, transformador, mm. que s'ha anat disseminant i que ha anat eh, tenint presència a poder del territori. Llavors nosaltres fa quatre anys vam començar una sèrie de gent de Barcelona vinculada als moviments socials, alternatius, al món ecologista, al món de l'esquerra independentista, etc mm. etc. hem començat a reunir-nos per donar forma política a aquestes preocupacions, no? I, i bé, ara fa ja un any ja vam, d'acord amb, amb, amb la maduresa del debat que teníem i la, i la sintonia amb moltes persones vinculades a, a l'entitats i a mm. lluites veïnals, de, de presentar candidatura per aquestes municipals. Sí, perquè en un moment de desconfiança política de la, de la gent del carrer, doncs que presenti una candidatura nova, doncs això no ens doncs pot aportar nous al·licients, no? Sí, i a més, eh, no només per ser uns més en el puzzle de, de sigles que es presenten, sinó que nosaltres el que plantegem és ser un instrument, si per nosaltres les eleccions no són l'objectiu en si mateix, no? un mitjà, un mitjà mm. per transformar radicalment, radicalment entès com anar a l'arrel del problema. O sigui, jo no em compararia el que he escoltat abans, no? de, hi ha per un cantó la CUP, un altre per, per Catalunya. No? Mm. Nosaltres, mm. El que volem és eh, traslladar la veu de la població i que, sobretot, a través de les institucions, les institucions s'apropin al ciutadà, facilitin els pressupostos participatius, eh, atenguin les necessitats, recuperar l'espai públic com a espai de relació social, cosa que mm. amb l'ordenança del civisme s'estava reprimint, amb les acusacions populars. Llavors la candidatura és, vol ser una correcta transmissió de totes les preocupacions eh, i confrontar diguem un consens al voltant del model de ciutat que els ser partit, però també Convergència i també han, han plantejat, no? de mercantilització de l'espai, molt orientat al pla d'hotels, amb 80.000 pisos buits... I a través de la vostra veu, eh, com veieu que el, el fet que eh, Convergència i Unió s'hagi imposat a, a Barcelona mm, deixant enrere el que han estat 32 anys de, de Partit dels Socialistes, no? clar, aquí eh, jo crec que més que guanyar Convergència el que ha fet és perdre el tripartit o perdre els socialistes uh -huh. per la incapacitat d'oferir un projecte eh, transformador i, i que tingui les necessitats de la població fet, mm, i, i també per un obvi eh, procés de desgast, no? Uh -huh. El PSD eh, doncs, portava 20 anys a l'alcaldia i això, en fi, si tu no ets capaç d'escoltar de, la població i en un context a més de crisi on el 40% dels joves catalans estan a l'atur, eh, amb, amb bosses de precarietat, amb conflictes socials veïnals per tema de desnonaments, per tot això crea una massa crítica i, i malauradament mm, Convergència, per també la capacitat de recursos per apropar-se a la població i per, perquè els nous mitjans se juguen aquesta dinàmica de la bipolarització, aquí s'ha creat un plebiscit entre Convergència i PSC quan jo crec que eh, que farà Convergència, perquè a més a més han pactat amb, amb PSC moltes de les lleis retrasives, és mm. accentuar encara aquestes desigualtats a nivell, a nivell de ciutat. No? Ja ho hem vist amb les retallades a nivell de Catalunya. Per tant, eh, nosaltres justament hi ha altres experiències que, que venen desenvolupant-se fa anys volem ser una veu que trengui aquest consens. Molt bé. Àlex, eh, et passo a l'Audi Sastre que et vol dir alguna cosa al respecte. Val. Sí, eh, escolta'm, o sigui, jo penso que vaja, la, vostra, la vostra opció s'ha sí. eh, diluït el vot entre eh, que és Esquerra Republicana, el CUP, eh, el CI i tots, eh, totes, bueno, Solidaritat Catalana, perquè realment, eh, encara que eh, volguéssiu sumar, el que ha fet és, eh, diríem, diluir els vots. Però hi ha una cosa que volia, volia jo afegir-te, perquè realment tens, teniu i eh, realment un, un contingut a desenvolupar. Però és que eh, realment les opcions aquestes que són reivindicatives, que, que per exemple, com la vostra, la d'iniciativa, eh, realment, eh, com que no s'han pogut escoltar, i les poques que s'han pogut escoltar, eh, no, no, han, no, han, eh, no heu pogut regir per això, perquè resulta que, que jo penso que, que s'ha d'anar a una, a, una, a una pluralitat de, de difusió de les idees. I, i penso que en aquest aspecte les, les, les campanyes electorals eh, estan eh, fetes eh, com a, a l'americana i que eh, si no penses tu que, que s'havia de fer eh, una, unes campanyes electorals molt més curtes i de debatre eh, tots els candidats, totes les opcions a la vegada en els mitjans més més eh, visual, visualitzats perquè la ciutadania jo penso que no ha arribat a entendre eh, totes aquestes propostes que teniu vosaltres i que tenen altres eh, altres iniciatives que penso que són eh, precisament les que són més interessants. Sí, no, jo comparteixo, eh, és que és el que he dit al principi. Eh. A més a més, nosaltres hem fet una campanya a partir de l'aportació militant eh, amb l'esforç, i tot teníem, ens va, la Junta Electoral Central ens va donar un tram del carrer de Diagonal, eh, òbviament és caríssim posar banderoles, ja. les vam fer nosaltres mateixos, hem anat en d'allà, eh, no depenem de subvencions ni de bancs com altres partits grans, no? Ja, però... I, i d'altra banda, eh, Vull dir, justament el que apostem és per un dels elements centrals, que això també no només ho formulem eh, la CUP de Barcelona, sinó en, a nivell nacional, és una modificació de la llei electoral que permeti llistes obertes, que permeti desfer la dinàmica dels blocs electorals, que és absolutament perversa. D'aquí que PSC i Convergència siguin els primers interessats en no canviar-la, perquè si la canvien saben que s'escoltaran altres alternatives. Eh, i llavors, clar, també apel·lem a la, a la professió periodística, que jo soc periodista i també som molt crític, apel·lem a les periodistes que rebel·li davant, davant això que, que l'únic que fa és censurar informativament. Nosaltres hi ha hagut diaris i mitjans que no ens han tret ni un sol dia. Nosaltres hem fet activitats, hem anat al carrer, hem parlat amb les entitats, hem fet eh, rodes de premsa, però clar, eh, si no tens representació parlamentària no existeixes. Yeah. I això creiem que és molt injust, no? Després hi ha una altra cosa que, que discreparia de la teva reflexió, que és que tu deies que Esquerra, Solidaritat, CUP eh, han anat separats. No? Sí. Eh, jo no sé per què us vull dir, eh, perquè tots compartim l'objectiu de la independència, no? Sí. bueno, eh, també podries dir que, que Convergència, PSC i Iniciativa van separats quan tots comparteixen el, el, eh, la sobirania, ai, l'autonomia, no? No, és a dir, eh, nosaltres mm, eh, entenem que, que l'inantisme la pot defensar qualsevol opció política, però òbviament no podem anar amb algú que té un model d'entendre la, la ciutat, no, en aquest cas, o de, de, de, de construir la societat, no sé, molt més justa, inclusiva, més participativa, més culta, més ecològica, més etc etc. Eh, mm, nosaltres eh, a, a, aquest programa contrasta amb el que ha, ha estat fent Esquerra o ha estat fent Iniciativa o Solidaritat per Independència no hem trobat mm, a nivell social aquesta sintonia, és a dir, eh, de la mateixa manera que els partits autonomistes no, no fan coalició, els partits antistes no tenen per què fer-lo. Eh, una altra cosa és arribar a un estadi en el qual plantegem el dret de decidir, que aquí si plantegem la consulta del 10 d'abril a Barcelona, eh, a les plataformes eh, apartidistes, no? plurals que es van fer, nosaltres estàvem eh, treballant amb gent al costat d'Esquerra, al costat de gent de Solidaritat, també hi havia gent de Convergència fent aquesta campanya, però eh, mai entrarem a coalicions si no és en base al programa. Nosaltres hem, hem tenir el seu moment, perquè ens ho van demanar, converses amb Esquerra, amb altres formacions, però els vam dir que, que qualsevol tipus d'entesa es basa en el programa. Vam veure que contrastaven programes, doncs, eh, òbviament, nosaltres hem anat sols, no? I crec que han fet molt bé perquè hem pogut defensar un programa que és una alternativa a tot el que hi ha hagut fins ara. Molt bé, doncs Àlex Romaguera, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que continuem en contacte molt. per anar coneixent doncs, també la, la vostra opinió. No? Moltes gràcies, ja disposar. D'acord. Molt bé, doncs nosaltres que continuem i el que ens agradaria saber és l'opinió doncs, de la gent que tenim aquí a l'estudi, com per exemple la veu de Lluís Quero. Bé, Crec que amb aquestes eleccions i ja que és una continuació d'altres, s'està constatant i crec que tothom ho està començant a posar sobre la taula, és la necessitat de, de canvis. Però canvis amb la llei electoral, canvis democràtic, canvis, canvis. Eh, després, la cruda realitat és que els canvis no se n'adonen eh, els tres partits eh, o dos partits. En, en, amb, amb, un, amb la resta d'Espanya eh, les forces eh, s'han convertit en dues forces, eh, amb aquí eh, estem en tres i amb una separació molt gran amb la resta eh, de, de grups i partit polític. I a més a més, crec que això s'ha de posar sobre la taula també, eh, surten gent que sense cap cicle, eh, demana eh, canvis a la democràcia, canvis electoral i canvis en la societat. Eh, amb això em refereixo a l'ocupació de les places de les places de, de molts eh, capitals d'aquest país, que crec que eh, és una alternativa que tothom tindria que començar a valorar com molt important. Eh? Potser no se li està donant la importància que cal, tothom tindria que fer un esforç i eh, se constata també de que dintre de eh, la gent que té unes idees més liberals, més obertes, eh, les diferències entre, entre grups eh, eh, semblen insalvables, quan jo crec que, tindrien que se tindria que fer un esforç perquè aquesta esquerra o aquesta alternativa democràtica al sistema tingués una continuïtat i tingués un pes. Fins ara, què és el que tenim? Tenim uns partits de poder que continuaran fent la llei de poder. Eh, I tot això, eh, qui patirà eh, les conseqüències per a bé o per dolent sempre seran els mateixos. El poble treballador, els barris, el barri més humil, els sectors més menys afavorit. Crec que tot tenim que fer un esforç, hem de dir, ja n'hi ha prou, eh? amb aquesta selecció no ho hem fet, a mi a canvi aquest eh, que tan, tan, tan importància se li dona, per mi és una conseqüència d'un error eh, del sistema capitalista que ha creat i ha fet un muntatge per eh, eh, posar a molta gent en el seu lloc i entre ells a països sencers i que nosaltres estem pagant aquest error i ho estem pagant a través d'un grup d'uns partits polítics de poder que no han sapigut donar resposta real a la problemàtica real. Però és que, anem sí. a veure, o sigui, el, tema està en que estem parlant d'unes coses que realment... O sigui, aquí el, el que mana, el que mana és el diner i el, els diners. I ja està. O sigui, le, els partits polítics actualment estan su, eh, eh supeditats a les, les grans eh, els grans bancs i les, i les financeres. Aleshores, o sigui, mentre això no canvi, vol dir que eh, els, es posi fre als bancs mundialment. No estem parlant d'aquí d'Espanya, estem parlant de eh, Amèrica, estem parlant de tota Europa, en el qual eh, els grans bancs i financeres són les que realment eh, estan incidint perquè la la política no canvi i que són les que dictaminen que eh, Portugal ha de, ha de fer tota una, tota una estructuració eh, i que ha de tenir un deute i que aquest deute s'ha de, de, eh, de solucionar en dos o tres anys. Per què no pot eh, fer-se una, una, un, una pròrroga o una, diríem, com una hipoteca en la qual tinguin eh, la capacitat d'amortitzar-ho en 10, en 20 anys. Per què no? Perquè interessa eh, als bancs. Per què no, eh, eh, per exemple, en comptes de, de, de que tot, els, tot el cost de la crisi recaigui en les rentes més baixes, per què no es fa una igualitat fiscal o una mínima justícia fiscal en la qual ja tot aquest problema de, eh, d'obtenir eh, diners pels serveis, estaria resolta. Bueno, jo... això, està, això, perdona que et digui, clar. està molt clar. El problema és que estem en un sistema que és un sistema capitalista que bueno. comença a no saber, no saber donar respostes ni a les seves eh, problemàtiques. No, I, que... aquest, I aquest, i tots els símptomes aquest de, de països com Portugal i, alt, i Grècia i altres, jo crec que no són ni més ni menys que una falta, una manca de respostes a els errors que estan cometent, a errors o no, o conseqüències no. o conseqüències ben estudiades per, eh, per aturar eh, i imposar la seva força mundial com a llei la llei del poder. I el poder no és polític, això no s'equivoquem quan a vegades pensem que el poder és polític. Crec que és un error. El que passa que és que és, és, no sortim una mica del tema i estem parlant d'un tema que és el resultat d'unes eleccions. Però, desgraciadament, eh, és que mm, si, si no fem almenys el comentari de que, senyors, el problema no són guanya aquest, guanya eh, a l'altre, la política d'aquest o la política de l'altre, sinó aquest sistema comença a fer aigües. De quina manera lo reconduïm o lo renovem o lo canviem o, o lo enviem a fer punyetes. Aquesta és la història. ¿vale? I en Josep Lacorte també té alguna cosa a dir al respecte? No, jo estoy escuchando con mucha tranquilidad. Creo sí. que el debate Es interesante, pero nos hemos ido a otro tema que requeriría más mm. tiempo y, en otras maneras, ¿no? Mm. Yo solo puedo decir que ha habido un cambio, eh, la ciudadanía lo ha pedido y espero que este cambio sepan aprovechar después de 32 años de gobernar socialistas Trías Vargas, digo Trías Vargas, <laughs> perdón, Javier Trías, sí. sepa, <laughs> sepa aprovecharlo, como digo, mm. su, su campaña electoral, sinceramente, a lo que refiere a los barrios, ha sido muy, muy limitada, porque, mm. y es lo que a mí me preocupa, que donde verdaderamente, que son los estradios, tenemos problemas sociales importantes. Uh -huh Eh, se despreocupan mucho, ¿no? Se centran bastante en lo que es en sí el centro de Barcelona, que parece muy bien, una ciudad como Barcelona con mucho turismo y tal tiene que estar siempre al día, cuidada y tal, pero cuidado los barrios. Los barrios son muy importantes y los barrios están muy abandonados. Y aquí tenemos a Luis Quebra, que lo sabe muy bien, igual que lo sé yo. Están muy abandonados. Es yo lo único que solicitaría es que ya que este cambio se ha conseguido, puedo estar, no puedo estar de acuerdo, se ha conseguido, lo que sí que aconsejaría al alcalde y a su gobierno, a su este gobierno, que empezará a preocuparse un poquito más por los barrios y sobre todo por los barrios con grandes problemas sociales como tenemos en Trinidad Bella. Mm. Un gran barrio, porque Trinidad Bella que es un gran barrio, pero por cuatro tonterías y por cuatro chorradas mm, mm. estamos viviendo de una manera, en fin, mejor callar, ¿no? Eso es lo que yo pediría a partir del cambio. Respecto a todo lo demás, por supuesto que es una conversación interesantísima Pero sería, la verdad, creo yo, Luis, y creo que sería entrar en un debate más, más complicado, sí, más no? Profundo, sí. tan, ten, de, tenim... sí. una pregunta. Barcelona no sé quants, regi quants regidors té, bueno, exactament, regidors de districte, mm. tot el que hi ha, però tu suposo que aquesta gent té cotxe oficial, ho, paguem, ho pagueu entre tots, jo no sóc de Barcelona, sóc de Badalona. Eh, mm. No sé, Barcelona té una bona xarxa de metro, Sí. No sé si podien anar al metro, que si van en un vagó potser algú els hi voldria fer una bufetada, doncs que vagin en cabina. Pot semblar una estupidesa, no? Sí. Però, esclar, no és clar, és no? diuen que no hi ha diners, però de diners n'hi ha. El que clar. passa és que estan mal repartits. Doncs ara parlem amb una força doncs, que no ha sortit gaire ben parada, estem parlant amb uh, Unitat per Barcelona, Esquerra Republicana de Catalunya, la Montse Benedí també té alguna cosa a afegir al respecte. Bon dia. Bon dia, bueno, jo no, no he sentit el, el debat i, uh -huh. i moltes gràcies per convidar-nos a assistir ara a aquests moments i fer una valoració, una primera valoració. Uh mm. -huh. bueno, jo el que voldria és agrair en primer lloc a les persones que ens han votat, que ens han donat el seu suport, mm. doncs aquest, a, aquesta confiança i bé, doncs felicitar a Convergència i Unió i, i bueno, desitjar-los una bona feina. Uh mhm. -huh. És veritat que nosaltres hem parat el cop aquí a Barcelona, hem, és l'única gran ciutat on mantenim representació, però també és veritat que no ens esperàvem aquest resultat. Per tant, doncs farem una anàlisi molt acurat del perquè d'aquesta situació, que ens ha portat a, a aquesta situació. No? Uh -huh. I el que sí que us puc dir és que des de l'unitat de Barcel per Barcelona continuarem treballant amb tenacitat per assolir una ciutat, un districte, uns barris doncs, més lliures i més justos. Penso que aquests quatre anys ho hem fet amb intensitat, uh mm. -huh. però bé, sembla ser que, que no ha estat suficient. És, eh, bueno, aquesta és la valoració primera que, que podem fer ara. Hi ha hagut una davallada important de, de vots i de, i de gent que ha anat a votar a, votar a Esquerra Republicana. No? Sí, sí, sí, a tot Barcelona ha estat així. Al districte estem una mica per la mitjana, de, ah. per sobre de la mitjana de la ciutat de Barcelona, però bueno, tota la ciutat ha patit aquesta davallada. Uh mhm. -huh. D'acord, bueno. doncs... Sí, doncs ah, ten ser. tenim el Lluís Quero que et vol dir alguna cosa. Sí. Montse, bon Hola, dia. Lluís, bon dia. Bon dia. Bueno, em sap greu eh, de que eh, la situació eh, que s'ha quedat de cara a vosaltres mm, per simpatia, per simpatia no pugui ser millor. Però, de totes maneres, Montse, potser s'ha pagat el sortir, sortir de, del govern. Eh, potser eh, els errors mm, han sigut, perquè crec que s'han de valorar, s'han de valorar errors eh, potser no han sigut també el incorporar figures que en un moment donat podrien ser mediàtiques, però crec que eh, no corresponien, personalment crec que no corresponien a una filosofia de feina o de, o de política com, com TRC? Bueno, per això us deia que ara hem de fer aquesta valoració. Aviam, nosaltres el que hem volgut fer amb aquesta coalició és eh, fer un tercer espai, ho hem explicat, en què s'ajunti l'independentisme i el progressisme per, per fer la lectura de, de la manifestació del 10 de juliol on se'ns demanava aquesta unitat. I fer-ho eh, des del progressisme, ja us ho he dit, mm. perquè tu em coneixes i saps perfectament que per nosaltres és importantíssim que la societat avanci en aquesta línia. No? A partir d'aquí bueno, ens farem la valoració aquesta, aquí s'hauran de contemplar doncs, tot el que tu parlaves. No sé si el fet d'haver sortit del govern és una de les causes del govern de, de la ciutat a no haver decidit continuar en, en aquell govern de fa quatre anys. També és veritat que el nostre partit doncs, ha tingut una davallada no? important des de les darreres catalanes. Per tant, bueno, ah. tot això s'ha de valorar. Molt bé. Perquè el fet de que el Joan Laporta participés d'aquesta llista, vosaltres com, creieu que us ha fet mal o... Bueno, en el moment que vam proposar la unitat de l'independentisme i aquí estava el eh, reagrupament Esquerra i Democràcia Catalana, doncs ho vam fer perquè pensàvem que s'havia d'anar cap aquí. Uh ah, -huh. D'acord. Doncs sí, sembla que... El... Eh, no, no, jo... ¿Usted vol dir alguna cosa? No, hola, jo simplement quería decir que quizás ha sido el error, ¿no? Mm. Ho más Sí, el ¿eh? Josep la, la corte Sí, sí, de comerciantes de aquí de ella que yo creo que quizá, quizá haya sido este el, error. hacer una colaboración con la porta, creo. ¿eh? Mm. De todas maneras, tampoco, como he dicho antes, respecto a, CIU, eh, los barrios, los barrios no, los trabajáis, los barrios no, los tenéis muy abandonados y hay que hacer un poco más de política, política más, más cercana, ¿no? Y precisamente vosotros no, no lo habéis hecho, ¿no? Quizá todo esto haya podido influir, però en fin. Home, jo eh, estos són els resultats, no? <laughs> Discrepo amb, amb tu, perquè eh, crec que Esquerra Republicana ha estat present als barris, molt present. Mm. Però bueno, és la teva valoració i ja et dic, farem una valoració general del perquè d'aquesta situació. Molt bé. Mm? Molt bé. Doncs, Montse dir moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Trinitat Vella. Ja, ja saps que contem amb, amb tu sempre que, que puguem. Moltes gràcies. D'acord. Vinga. Vinga, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs aquesta era la valoració que ens feia Montse Benedí d'Esquerra Republicana. Mm, pot, potser això de que no hem fet barri, jo, jo els he vist aquí a, a la Trinitat Vella, al, al grup de dones que van venir a, a donar una xerrada i potser doncs aquesta mm, seria una manera de, de, de fer barri, no? També, o, o no? <laughs> A veure, jo no, no vull entrar en valorar, en valorar eh, que han fet bé o el que no, o sigui, en concret eh, amb els barris. No, no vull perquè, de fet, eh, crec que també va en funció de les possibilitats. ¿vale? Lo que sí que voldria és... Eh, jo, miro, jo sempre miro cap endavant, eh? lo tinc clar. Jo sempre he dit i continuaré dient de que la força del barris la tenim als barris. Eh? Ah. I que concretament a Trinitat Vella, que és un barri que mai se nos ha donat res per res, crec que en canvis tampoc se nos donarà res per res. O sigui, que depenent sempre de la nostra feina, claro. que no deixarem de fer-la, que lo tenim clar, que la tenim que treballar, però que de totes maneres crec que potser una cosa que se tindria tothom que tindria que començar si realment volen fer eh, mm, ciutat i vol estar, volen estar a prop de, de les ciutats i els barris, crec que per mi n'hi ha una cosa molt clara, és n'hi ha, ha uns pressupots, perquè de, després de tot el que compta és el diners que tens per gastar amb els jocs. Eh? A ah, llavors, que aquest diners, que aquest diners eh, s'han de disposar amb la millor manera, amb el millor moment i quan toqui. Però que això se fa des d'una mira política governamental oposicional dels que estan ahí i s'obliden a qui van encaminant. Crec que aquest és l'error. Crec que s'ha de dir, als barris se li ha de dir, senyors, tenim quatre. De quina manera repartim aquests quatre? Què és el que necessiteu o què, què és la prioritat que necessita aquest barri per, aquest quatre? Potser després mm, de decidir on van, diran, escolta, quatre són justos, són sis el que necessiten, però en principi que aquest quatre que tothom està disposat a donar, que no sigui a on los dono, però on jo vulgui donar-los, sin tindre, sin, o sea, se, sense tenir present la necessitat, la necessitat de lo que són eh, els barris i el, el que realment eh, lo valoren i lo necessiten. Eh, jo voldria que, que al pròxim regidor que, o regidora que tingui aquest districte tingués eh, la capacitat de, de dir eh, senyors, anem a ajuntar, anem a ajuntar esforços, anem a, anem a fer ciutat, anem a treballar per la ciutat. Jo puc arribar fins aquí i eh, de quina manera esteu mm, disposat a donar suport a aquest, a, a on jo puc arribar. Crec que aquest per hem, hem de eh, començar a caminar. Realment, per fer una ciutat, eh, se té que comptar en la ciutat. No se, no se pot comptar en dir jo tinc una majoria, jo tinc una minoria, jo tinc el poder, jo em dic tal o em dic qual. Amb aquesta manera no anirem en lloc anirem a lo que, a lo que està... A lo que, a lo que està... Jo, disculpa vull dir dues sí, coses, Luis, Para mí hay dos cosas muy importantes. En, primer lugar, es que aconsejaría al futuro gobierno municipal que esté en un contacto, en un contacto más de tú a tú con los barrios, porque somos nosotros los que le podemos decir en realidad nuestras necesidades. No vengas a visitarme a mí cuando, bueno, vamos a decir el tópico que vienes a buscar el voto, no, vienes a buscar el voto como viene cualquiera, ¿no? Hay que tener un contacto, y tú lo sabes, Luis, un contacto más, más directo con nosotros. ¿Quién, tiene, ¿Quién sabe los problemas de nuestro barrio? lo sabemos nosotros. ¿Quién sabe nuestras necesidades? Lo sabemos nosotros. Y lo segundo es, es que estos presupuestos que tú hablas de un 4 y de un 6 sean por una manera prioritaria y necesidad. ¿Me entiendes? Porque en nuestro distrito, Santandreu, por ejemplo, mm, se invierte, en cosas, pero no son tan necesarias como necesitamos en Trinidad Bella, por ejemplo, o el Barón de Vivero, etcétera. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo exigiría un contacto más directo, más directo con los vecinos o con los que representan a, a, los vecinos y sobre todo a la hora de presupuestar y a la hora de invertir donde más se necesite, Luis. Esto es, lo digo, lo digo a ti, lo digo a este señor, digo a todo el mundo. Esto sería muy importante ¿eh? y que esto, que, ahora, por ejemplo, eh, se entere bien enterado él y su equipo de gobierno y practiquen más esa convivencia más directa. Porque a mí me ha dicho de Esquerra que no, Esquerra ha venido aquí cuatro veces, ah. cuatro veces en cuatro años ha venido en momentos muy puntuales y tal. Y me parece muy bien y se lo agradezco que haya venido a contactar con nosotros. Pero hace falta más, por parte de todos. Sí, sí. De, de totes maneres, a banda, amb el tema d'Esquerra, es, pot ser, es pot fer barri, jo no sé si han vingut, com dèieu que no han vingut, sí, sí, perquè sí han no vingut, soc sí, vingut, d'aquí, sí. si han fet més, si han fet menys, però que hi ha un component a Esquerra mm, d'un vot pragmàtic que no els ha votat i un vot sentimental que ha passat d'ells amb altres opcions, això està clar, i torno a dir que ha estat un càstig pel tripartit. I bueno, jo sóc de Badalona, mm, Badalona ha guanyat el Partit Popular, amb 11 regidors, només us puc dir que el senyor Javi García Albiol durant 4 anys ha estat cada dia al carrer parlant amb associacions, amb entitats, amb veïns, i les coses no passen perquè sí, les coses passen perquè hi ha una feina feta, ens pot agradar o no, pot solucionar els problemes o no, no, pot tenir les competències o no, però la feina hi és, i ara ha recollit part d'aquest fruit d'aquesta feina. Per tant, possiblement a Esquerra també li ha passat això, aquí a Barcelona. A veure, jo discrepo una mica en tu, en el sentit de que eh, n'hi ha, ha un vot que s'ha recollit i que gent ha fet un esforç per recollir aquest vot i és el vot de, de la gent, o sigui, el vot de los eh, desanimados i frustrados d'aquest país que culpen a los de fora, a la immigració, i que n'hi ha, ha gent que ha fet un discurs molt fàcil de carregar-se i culpabilitzar, i culpabilitzar a la immigració d'apuntar-se aquí i per això estem veient d'una manera clara doncs. l'Anglada, senyor Anglada, que puja i que han pujat altres forces per dir. No descarto, no descarto que aquest senyor a part, sí, sí. fet una ah, bona uh, ah, feina, això ho trobo cert. una bona feina de, I, de fet, dia a dia. Un, una dia de les coses que perquè molta gent es pregunta per què Plataforma de Badalona no ha tret res, és que està claríssim. És a dir, si la fei... el primer que arriba és el que s'emporta el Clar. premi. I l'Albiol ho ha fet durant 4 anys, Plataforma ha estat dos mesos i jo no sé ni, ni qui eren. Llavors, però sí que és veritat que jo també crec que els partits d'esquerra, o siguin PSC, Iniciativa i Esquerra, durant molts anys han intentat fer polítiques que a nivell, no dic que siguin bones o dolentes, però que a nivell de percepció de molts ciutadans eren a favor de la gent de fora en detriment de la gent d'aquí. Això pot ser cert o no, pot ser real o no, però la percepció és el que acaba. A mi em sap molt de greu, eh, perquè també per afinitat esquerra, però eh, eh, em sobta i em fa llàstima i pena, i ho dic amb la mal cor, de veure com una persona d'esquerra haurem d'analitzar-ho, però que no teniu assessors, gent de màrqueting, és a dir, això a una empresa no li passa, sí, encara no sabeu què heu fet malament, després del que va passar al Parlament fa quatre mesos. Eh, no, I ja pot semblar molt simplista, ah, però... És la predisposició que hi ha. Però eh? s'ha desplomat... Una, una, predisposició al rechazo i és normal que esto se, Luis, perdona, se marca... Però s'ha desplomat a molts llocs. Se marca en l'ambiente i quizá, pues, en este caso, señor Albiols ha aprovechado, eh, ha aprovechado sí. la infraestructura y paseándose, pateándose la calle y estar con el ciudadano ha conseguido lo que ha conseguido. Pero, no pero, debemos, pero yo digo, no a, a, a nivel de partido... Sentir a nivel eh, de partido se algo se ha, ha, currado, ha, pasado. Se currado, se no, yo digo ahora, es que, no. o sea, en las capitales más importantes de, de provincia de comarca han desaparegut, claro però sí. han anat a favor, mm, per exemple, de la CUP. La CUP ha fet un creixement no, ah, molt fort en Gerona, els llocs... Gerona 2, Gerona 2, 2 No, no, no, tenia 20 eh, regidors a Catalunya al 2007, ara en té 101 a tota Catalunya. Això amb molts pocs diners... És a dir, on han anat els, els d'això d'Esquerra? Han anat a la CUP, per tant, a mi que la gent d'esquerra, amb la mal cor, perquè me'ls estimo molt, em diguin que no saben què és el que hem fet malament, que ens ho facin mirar, potser. Que soc... Això, això normalment passa a tota la gent que surt perdent, que se te queda una cara de tonto durant un temps, on la incomprensió és el primer que eh, eh, utilitzes. O sigui, crec que tothom sap molt bé el que ha fet malament i el que no ha fet malament que estic segur que no volien, mm, volien acabar així ni pensaven que acabarien així. Bueno, la cruda realitat és que estem en una situació on la gent vota i si potser el millor que té les votacions és que decideixen. Doncs un altre partit que tenim a l'altra banda del fil telefònic que és el Solidaritat Catalana, que està representada per Xavier Miralles. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs no sé si has pogut escoltar una mica el que anàvem parlant, però el que sí que ens interessaria és saber la teva opinió de com han anat aquestes eleccions. Val, mira, no, malauradament no us he pogut escoltar perquè surto ara mateix de la feina i he anat molt ràpid. El, com han anat les eleccions? Home, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, hi ha molts resultats per treure conclusions eh? importants. La primera jo crec que s'ha de treure una conclusió molt evident i és que la participació està sent un fracàs, dir, que voti en el global de Catalunya un 55% demostra que alguna cosa està fent la classe política malament, que tots estem fent malament, mm. perquè és una xifra molt baixa, per molt que s'hagi bellugat com en les anteriors municipals, eh? Mm. però és poc més d'un de cada dos eh? que pot expressar el que vol. mm -hmm. Segona altra gran conclusió, també em serveix molt per... M'agradaria escoltar tota aquella gent que, especialment des de la, la caverna espanyola, va criticar tant les consultes que es van fer el 10 el 10 d'abril a Barcelona, on es va arribar amb un 21% del cens i era una consulta per entendre'ns de pas focat tan boli, eh, perquè no tenim res a, a vinculant, i en aquesta que ens hi juguem tant hi ha un 50% de participació, un 55%. Això una primera consideració. Uh -huh. La segona, mm, bueno, hi ha, sí, clar, hi ha moltes dades eh, a analitzar. Sí. Una d'elles, i que jo lamento profundament, és el, el gir que es produeix a nivell de país cap a unes postures clarament xenòfobes i cap a un populisme desmesurat basat en l'odi, en la xenofòbia que ens posa en perill una cohesió social que és molt difícil. Per tant, em sap molt de greu, jo penso que avui és un dia trist per la gent que són demòcrates, ho dic obertament. Penso que l'ascens de Plataforma per Catalunya i l'ascens del Partit Popular en llocs com Badalona amb un discurs patètic terrible, apocalíptic i xenòfob és molt dur i és, jo crec, un fet que ens ha de fer rumiar a tots. És a dir, entenc que en política no s'hi val tot i treure aquest fantasma de l'odi, de la por, és molt complicat com a societat. Per tant, penso que és un dia trist pels demòcrates. Uh mhm. -huh. D'una altra banda, s'ha de felicitar Convergència pels resultats que ha tret. La debacle del PSC és enorme i, uh mhm. -huh. i ja no et dic la debacle d'Esquerra Republicana la banda d'Esquerra Republicana és allò bíblica, i tot i així, cosa que no em deixa... Bueno, abans ho trobava sorprenent, ara ho trobo còmic, per no dir ridícul, és que aquí no plegui ningú de la direcció d'Esquerra Republicana. Jo no sé què més ha de passar, eh, perquè plegui el senyor Puigcercós. Potser que Esquerra desaparegui del tot, uh -huh. perquè aquest tio no surt ni amb aigua bullint, eh? De la poltrona és vergonyós. És a dir, Esquerra Republicana, a nivell, evidentment, eh, de la cúpula, és vergonyós. Aquí no dimiteix ningú. Mm. i Esquerra està patint, evidentment, allò que no va saber fer, que era un reset. Jo entenc que un partit normal el dia 28 de novembre, amb el desastre d'eleccions que va patir, el secretari general hauria d'haver dimitit i plegat mm. tota la cúpula en bloc, no ho va fer i està patint les conseqüències. Esquerra no és creïble, Unitat per Barcelona en Portavella no ha estat creïble, i menys amb el senyor Laporta, era unitat pels càrrecs, unitat pels diners, i li han dit unitat i era salvaculisme, eh? perdó. Aquí no han fet res més que anar-se a salvar la cadira, la poltrona i anar a buscar diners. I ho han patit perdent la meitat dels regidors que tenien. Uh -huh. Que comencin a analitzar, eh? aquí hem d'analitzar tot. Una altra dada molt interessant trobo és l'ascens, cosa al qual vull felicitar i me n'alegro profundament de les candidatures d'Unitat Popular. Una pujada molt important, molt interessant, majoritàriament a base de l'electorat d'Esquerra, no només aquí, però una pujada interessant i vaja, serien les grans conclusions eh? Uh -huh. si et vols que en parlem de solidaritat també dir que nosaltres que no ens estan traient en lloc, però vaja, aquest, aquest silenci al qual els mitjans ens tenen ferotgement condemnats és patètic, és molt trist, però sí dir que nosaltres els resultats de Barcelona no són bons, no són els que esperàvem, és cert, sabíem que no entraríem a l'Ajuntament, val? vam voler ser una miqueta el vot aquest també, juntament com les no? d'aquest independentisme que no es doblega, que no es dona torça. Mm. A Barcelona no són uns bons resultats per nosaltres, però en el còmput general del país entenem que són uns molt bons resultats. Hem fet 50 regidors arreu del país, hem mm. fet dues alcaldies, una en majoria absoluta, l'altra en majoria relativa. Uh mm-hmm. -huh. Estem molt contents, som un partit molt nou, hem patit l'escissió d'aquest del senyor Laporta, uh Mm. Val? I per tant, amb tan pocs mesos de vida, tindre tres diputats del Parlament de Catalunya, anar unes eleccions en les quals no teníem eines, no teníem mitjans, se'ns ha tapat de forma vergonyosa un mm. silenci informatiu espectacularment ferotge, haver tret 50 regidors en el còmput del país i dues alcaldies estem contents. Bé, jo el que vull dir és que si, us ha convidat als, als partits eh, petits que a, ah, per primera vegada us presentàveu en aquestes eleccions és precisament perquè potser vosaltres podeu ser doncs, el que mogui una mica aquesta situació, no? Sí. Jo, tota la situació d'estancament. És que no sé, aquí amb, amb vosaltres qui més hi ha, a part de mi, és que no us he pogut sentir. Uh -huh. No mhm. sé qui m'està escoltant, quins partits teniu? Bé, en aquests moments en, en tenim a tu. <laughs> Perquè anem connectant per telèfon, el que sí que tenim és una taula molt important de representants tant de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella com de l'Associació de Comerciants d'aquí de la Trinitat Vella, que també hi van fent la seva valoració i anem connectant doncs, amb els diferents partits perquè ens facin la seva valoració. bé, doncs ja et dic, és, és, és una miqueta... Jo diria eh, que són els grans trets, però és que són, són molt interessants, eh? Són, jo crec que són unes eleccions sumament interessants per analitzar, hi ha molts factors. També vull destacar el vot en blanc, perdona'm, que això m'ha oblidat. Uh -huh. I mhm. ja està bé de que ningú l'anomeni, tu. Sí, ja sí. està bé, vull dir, home, és que la gent està molt farta. És que avui, mira, jo, jo sóc professor, ara a l'hora del pati estava esmorzant amb una companya meva, val? Una, una mhm. nana que es defineix com independentista des de fa un temps, no perquè ho fos d'abans, eh? Vull dir, mhm. d'aquesta nova fornada que diu, mira, escolta'm, ja estic farta de que ens fotin diners, jo veig que amb Espanya no anem enllà, sóc independent, i vaig dir, ah, molt bé, dic, i què et va semblar? I em diu, ah, diu, no vaig anar ni a votar. Clar. Dic, que no, i em diu, no, no sabia ni què votar, no vaig anar ni a votar. Ah. una altra cosa que jo volia afegir amb respecte al vot en blanc és el següent. Hi havia una candidatura que posava escó en blanc... Eh, insubmisos, sí. Insu sí, insubmisos. Jo penso que això havia d'estar eh, eh, totalment... Eh, que no, no s'havia de presentar, perquè és una manera d'aprofitar de, de, de el descontent i el que, si la gent volia votar en blanc, pues que voti en blanc, però que no hi hagi una candidatura que digui vot en blanc. Eh? I això penso que és, és una cosa que l'han colat a la, a la Junta Electoral que no, que no sé si... No, no, no, però et dic una cosa, eh? perdona'm. eh, eh, aquesta gent està fa molts anys, abans es deien escons insumisos. Ah, sí, i aquesta gent ara s'ha passat a dir escons en blanc, el que plantegen de fa molts anys és que diuen que si ells arribessin a la, a la, al, al que ells es queixen, jo ho trobo molt lògic, eh? també t'ho he de dir, eh? ells diuen, amb el vot en blanc, al cap i a la fi aquí no es computa, només surten vots en blanc, ningú els té el compte, diu, si ens voten aquesta candidatura que fem, nosaltres el que farem senzillament és, si arribem a traspassar allò, la barrera electoral, i treure representació, no hi anirà ningú, es quedaran en blanc. I per tant, sempre hi haurà aquesta gent, aquest vot en blanc, es veurà representat a la, bueno, en aquest cas a l'Ajuntament o a la, però, òrgan que correspongui. Saps? Però eh, això havia de ser a nivell eh, eh electoral. Vol dir que la llei electoral eh, eh, eh, contemplés això de que, que en, realment n'hi hagués un ninot en blanc eh, per cada corresponent al... Però, però escolta'm, és que estem parlant del que diuen que és una democràcia i en realitat en aquests termes és una partitocràcia que és dictàcia. Sí. Eh? <laughs> És a dir, són els primers que no els interessa. És com el dels blocs electorals. Clar. Home, per l'amor de Déu, què se'ns avisa a nosaltres, com a tants altres? Però doncs mira, escolta'm, jo sóc Josep. Comenceu a treballar amb la electoral i s'ha acabat el rotllo, tu. Sí, sí clar, Val? qui vols que treballi la llei electoral? Que només que no els interessa, em dic. Bueno, però, però jo, llavors, bueno, es té de treballar, es té de... Els moviments aquests. Home, clar, clar que s'ha de treballar, però el problema és que això ja ho va... És que ningú estem d'acord i mira, i aquí estem, mira, no, és que, que no, no pot ser, no, no, no, no, comencem a treballar, tu. De fet, ah. Xavier, no sé si més o menys ho tens una mica clar o no, però de fet el vot en blanc afavoreix els grans partits. Clar. Bueno, això, això sempre s'ha anat dient, aviam, el que et fa és que el teu tant per cent com a partit petit, clar, et costi més poder arribar. Clar. Bé, és, és senzillament això, però com molts cops també et diu, oh, és que el vot en blanc va a la majoria. No, no és cert, el vot en blanc és vot en blanc. Bé, no va ningú. Però a l'hora de repartir a l'hora de eh? repartir els regidors no computa. No, clar que no computa. El que fa és que a mi, per exemple, per dir alguna cosa, eh? quan dic a mi vull dir als partits petitons, mm. el nostre tant per cent ens baixi i com que la llei dona eh, mm, criminalitza el partit petit i prioritza el partit gran, ja el vot en blanc, clar, ens fa més mal als petits que als grans, però és l'única part a la qual, entre cometes, els beneficia. Però és que jo de vegades em trobo amb gent que em diu no vull votar en blanc perquè li estic donant el vot als grans. No, no. No li estàs donant el vot a ningú, el vot en blanc és vot en blanc. És que clar, és que... Ah, és un dret democràtic inclús... el vot en blanc. Clar, és mm. que han arribat inclús a la prostitució del terme per evitar el vot en blanc. La gent es pensa que si vota en blanc vota Convergència o PSC o PP, depèn, per, perquè guanyen els grans. No, no és cert, el vot en blanc és vot en blanc. Ara, els petits, si em permeteu l'expressió, ens fa una putadeta <laughs> en aquest sentit, però jo ho trobo molt lògic. Jo segurament, si no hagués estat solidaritat, jo hagués votat en blanc, és que ja està bé, tu, és que això s'ha de canviar. És com a Sant Andreu, ja que estem al nostre districte, és com a Sant Andreu. Qui surt triat de Sant Andreu? Què ho sabem? No en tenim ni idea. Aquí resulta que ens posaran qui vulgui Convergència i el PSC Clar. i aquí no tenim ni llistes obertes. És que això no pot ser. És que jo vull saber a qui trio al meu districte, per l'amor de Déu. Pues doncs per això, perdona, per això tenim de canviar la llei electoral ah, i fer una, una, una, una democràcia real. Clar, dir, no, no... Saps ah, què passa? Que és que clar, nosaltres... tampoc ho sé, perquè a mi el, el, el meu vot no sé si anirà bé o anirà malament, quin vindrà, clar. clar per això clar. torno a dir, Mira, no... treballeu per canviar la llei electoral i ja està. Però si és que nosaltres, ja més, Mira, nosaltres com a Solidaritat Catalana el que estem farts de dir és que nosaltres ens, baixem, ens basem perdó, en dos eixos fonamentals i renunciables, que és independència és evident, perquè creiem, creiem que és la millor manera d'avançar nacional i socialment aquesta terra nostra, i la següent és regeneració democràtica real, d'una santa vegada. No pot ser, s'han de fer llistes obertes, s'ha de fer circumscripció petita, has de fer com fan a Gran Bretanya, per l'amor de Déu, que tu tinguis l'oficina del diputat, i del regidor, que tu puguis anar el dilluns a les 5 de la tarda a veure el teu regidor, el teu diputat, a demanar-li explicacions, a mm. demanar-li el que pensa. Oh. No pot ser que, que votem un cop cada 4 anys i això es converteixi en un santa sanctorum on queden tots tancats com un sanedrín jueu. Una oligarquia, eh? Molt bé, doncs uh, Xavi Miralles, no tenim gaire més temps. Uh, Agrair-te la teva presència avui, encara que sigui telefònica, doncs, aquí en aquest programa i esperem doncs, poder comptar també amb més endavant doncs, amb la participació de Solidaritat Catalana aquí a, a la nostra emissora. Si em permets, al revés, agrair-vos a vosaltres que ens hagueu convidat, perquè ja et dic que salvar aquest silenci mediàtic és espectacularment complicat i dir-vos que estem a la vostra disposició, estem, tenim un grup aquí molt maco de gent d'Andarauencs, de gent d'aquí del districte que treballa, que penca i que estaran contentíssims de, de poder-vos atendre en el moment que ho considereu. També teniu gent de Trinitat Vella? A Trinitat Vella hi ha un parell de nanos, eh, n'hi ha un parell de gent a tot el districte, però sí que és veritat que el que és Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella són els llocs on anem més fluixos. La majoria de la gent és Sant Andreu, Sagrera, Naves mm. i Congrés, fonamentalment. Bueno, doncs això el que heu de fer és eh, venir per aquí la Trinitat Vella i a veure si aconseguim gent. A veure, et convido, et convido ah, perquè facis una visita a l'associació de veïns. Ah, bueno. eh, som una associació no oberta, no tenim cap signe polític, no tenim unes creències concretes i escoltem i valorem a tothom i a més a més no s'han definit i definim l'associació de veïn com un espai que treballa, de gent que treballa per un barri, oberta a mm, parlar eh, amb tothom sense cap tipus de, de, de mancança. Eh? Doncs escolta'm, et prenc la paraula i aquests dies ja us farem una trucadeta, alguna cosa, i us passarem a veure. Sempre és important conèixer vos i que puguem valorar coses i allò en què us puguem ajudar, que per això estem. Que no s'oblida mai que la política i els polítics estan al servei del poble i no revés. Molt bé, moltes gràcies, esperem. Gràcies. Aquí el mateix dels comerciants, eh? Molt bé, doncs també passarem. Moltíssimes gràcies. Vinga, nen, Molt bé, doncs ara continuem amb el nostre programa i mentre la Noemí ens localitza l'agenda Iniciativa per Catalunya Verds, el que podem fer és que la Mireia ens llegeixi dos diaris més de les portades que han sortit avui al, al carrer. La Vanguardia i diu Tomb històric. Barcelona. Canvi per primer cop en 32 anys. Xavier Trias serà alcalde. Siu al CIMP, Guanya els socialistes amb vots i obté les quatre diputacions. El PP a l'alça. Pujada a Barcelona i triomfa a Badalona i Castelldefels. Crisi del PSC cedeix l'hegemonia que des del 1979 tenia els municipis. El PP arrasa i noqueja Zapatero. Castella-La Manxa, de Cospedal s'imposen la pugna amb el socialista Barreda. Al sud passa en bloc el PP. Sevilla i les altres set capitals andaluses abandonen els socialistes. Les Balears. El PP hi torna a tenir majoria absoluta i la comunitat valenciana manté camps. Bildu se situa com a segona força a Euskadi i supera o dona l'orza a Sant Sebastià. Això és pel que fa a l'avantguàrdia. Ara el que podríem és llegir un altre diari. En aquest cas, l'avui. Canvi de cicle. Victòria. Siu és per primer cop la força més votada en unes municipals. Canvi. Tria serà el primer alcalde de Siu a Barcelona després de 32 anys. PSC. Els socialistes perden feus molt importants i ara els perilla la Diputació es, RC, Esquerra Cau, el PP creix i Plataforma per Catalunya i les CUP entren en molts ajuntaments. Principat, el PSC manté Lleida i Tarragona, però perd l'alcaldia de Girona, ara en mans de Ciu. Països Catalans, el PP obté els seus millors resultats al País Valencià i també guanya a les Illes. Àrea de Barcelona, el PP guanya a Badalona i Plataforma per Catalunya entre l'Hospitalet, Mataró, Santa Coloma i Sant Boi. ZP, Zapatero no avançarà a les eleccions tot i reconèixer que han perdut clarament. I al País Basc, Bildu hi romp amb força i és el partit amb més regidors al davant del PNB. Molt bé, doncs en tot cas, eh, més endavant ja continuarem eh, doncs, traient el, el fil de, dels diaris. Si voleu dir alguna cosa al respecte... Sí, jo em resulta curiós mm. i, i crec que és una incongruència dels socialistes eh, dit el senyor Zapatero és que mm, d'una vegada no deixi les coses eh, amb la disponibilitat de que siguin eh, el poble que torni a dir a través de les eleccions qui vol que sigui el que comandi ja aquest vaixell que mm, ara ho fan ells i que està clar, que està clar que ho deixaran de fer. Mm, no sé per què, eh, aquesta no puc entendre, aquest aferrament al poder que tenen tots quan són al poder. És increïble. Quan és la dreta s'aferra com, com la hòstia, passant-se per al forro de la necessitat del país i la necessitat de, de la societat. I quan és l'esquerra fa igual. Eh, jo crec que ja ha arribat l'hora i la cosa està com molt clara de que s'han de demanar, eh, s'ha de, o sigui, de posar a, a la disposició del poble de les, que, que digui la seva i que surti el que tingui que sortir i que no es porti on no es tingui que portar, però amb un, amb un consenso, no com ara. Ara aquí estan representant, jo crec que no estan representant ara a la majoria del poble espanyol. Sí, en realitat és, és el mateix eh, de sempre, o sigui, la, les forces polítiques eh, apel·len a que hi ha la la, el, el període electoral eh, són quatre anys i, i ja està. I aquestes coses, o sigui, la llei electoral havia de preveure això precisament, que, que si la correlació de forces es veu que, que en un determinat moment eh, hi ha tal, tal debacle que, que, doncs que, que hi ha una, una renúncia, bueno, no hi ha, si no hi ha per coherència del propi partit, eh, per la, per la pròpia llei electoral, que si la confrontació ja és eh, molt clara, per, per evitar-ne eh, aquesta confrontació, doncs que, que, que, que, que governin els que, el que ja realment s'està manifestant que, que tenen, diríem, la majoria. Val? Mm. D'acord, doncs si yo, vols afegir alguna cosa. Sí, yo voy a ser muy escueto. Yo entiendo que dejando aparte todas las reformas que se tienen que llevar a cabo porque son, vamos, imprescindibles de hacer, el pueblo ha hablado. La democracia nos permite, mediante las urnas, ejercer nuestro voto. Y eso no hay que buscar ningún tipo de excusas. Que si ha influido esto, influido aquello. Yo considero que hay bastante conciencia política del ciudadano como no saber qué es lo que quiere. Y dejando aparte xenofobias y historias, tú. El pueblo ha hablado, el pueblo ha hecho un cambio y a partir de ahí a ver qué ocurre. Ni más ni menos. Y los cambios en ley electoral, etcétera, pues que se pidan llevar a cabo, como dijiste anteriormente, empezar a trabajarlo. Es, es primordial un cambio electoral porque todos nos quejamos de lo mismo. llevarla a cabo. Pero respecto a las elecciones, el pueblo ha hablado y esto es lo que hay. A partir de ahí... El que passa que a, a nivell estatal, correlació de forces, el PSOE se'n pot anar, quina altra força pot entrar? Un dels doncs... canvis de la llei electoral podria ser que els imputats, en casos de corrupció, per exemple, que guanyen en majoria absoluta al País Valencià, no es poguessin presentar en unes eleccions. És a dir, el Partit Popular ens portarà ara aquí la salvació? Home, potser la salvació seria iniciativa per Catalunya Verge, oi? Eh? Anem <laughs> a l'altra banda del fil telefònic a l'Alberto Ferrer, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs no sé si ens has pogut anar escoltant el sí. que dèiem. Sí, sí, i tant, i tant. Bé, jo penso que aquí hi ha diverses reflexions a fer, no? En primer lloc, jo crec que cal reconèixer quins han estat els resultats, no? I cal dir-ho sense embuts, En el cas concret de, de Catalunya i, i de Barcelona, en concret, crec que cal felicitar a Convergència i Unió, que ha estat la força més votada, no? I i això penso que és el, el primer que hem de fer abans de tot. Eh? Jo penso que ara s'obre una nova etapa a la ciutat, una nova etapa en la qual es reparteixen noves responsabilitats. En primer lloc, Convergència i Unió ara haurà de governar. Haurà de governar i, en tot cas, haurem de veure si ara que està el govern aplica tot allò que demanava quan ha l'oposició. No? Perquè amb això hem d'estar vigilants. No? I, d'altra banda, nosaltres, com a formació política, el que, el que ens toca ara és fer oposició. Fer oposició, estar al carrer, parlant amb entitats, amb associacions de veïns i, en tot cas, confrontar també models de ciutat amb el nou govern que, que es conformarà els propers dies. No? Jo penso que això és important. En aquest sentit, doncs, la nostra formació política el que aspirem és d'alguna manera doncs, a, efectivament a ser decisius i, i poder eh, com a mínim deixar palès que hi ha, hi ha polítiques d'esquerra de debò que siguin, que siguin realment viables. No? I jo penso que el Partit dels Socialistes sí que ha patit un volt de càstig important i ells hauran de fer la seva reflexió interna i en tot cas veure què ha passat, però a mi em resulta evident que hi ha hagut una, una trasllació eh, a la ciutat de totes les polítiques que s'estan fent a nivell estatal, no? en aquest sentit. Ells hauran de fer també la seva valoració. Sí, la veritat és que nosaltres aspirem d'alguna manera a poder mostrar que altres polítiques d'esquerra són possibles, evidentment. Perquè Iniciativa per Catalunya Verd sí que és una de les forces que ha pujat en aquestes eleccions. Sí, sí, el que passa que tampoc estem contents en aquest sentit, vull dir, uh -huh. tenim una sensació agridolça, no? Vull dir, és cert que hem pujat en nombre absolut de vots, hem pujat en un, un regidor, hem passat de 4 a 5, i jo penso que això és positiu, i, i d'alguna manera pensem que la ciutadania ha premiat la nostra actitud coherent al llarg de tota la, de tot el mandat, no? En tot cas, ja dic, no podem estar contents, no?, quan el que es vislumbra és un govern de dretes, no? Mm. I, i això no treu que felicitem el, el guanyador, eh, que, que ha sigut una victòria rotunda i, i nítida. Però, evidentment, bueno, l'escenari ha canviat radicalment i el que toca fer oposició. Doncs si els membres de la taula volen dir alguna cosa del que... Sí, jo voldria, sóc el Lluís, el president de l'Associació de Veïns. Sí. Escolta, jo voldria eh, eh, agrair-vos, eh, potser, la tasca que heu fet amb, amb el govern mm. i la recompensa que d'una manera crec que, que heu tingut, que és aquest diputat més que, que tindreu d'ara en el davant. Mhm. I mm, al mateix temps deixar sobre la taula el càstig que realment ha patit a l'altre soci de, de, de govern aquí vostre, que crec que realment eh, qui l'ho ha castigat ha sigut el, el, el govern central. Eh? Mhm. Potser les polítiques, les polítiques que s'han fet no, no eren ni estaven, com ho pensa molta gent, eh, tan desencaminades. Se podrien millorar, tot és millorable, està clar, però que amb l'hora de, de valorar sou potser l'única força que estàveu amb el, amb el govern mhm. que ha guanyat i això s'ha de tindre, s'ha de valorar en clau positiva. Al mateix temps, no podeu estar d'acord o sea, no podeu estar content perquè deixareu de, de ser una força decisiva i amb el govern. Eh? Efectivament, Lluís, eh, bon dia i estic totalment d'acord amb la teva reflexió. No? Jo penso que la sensació és agredolça. ah. Agredolça perquè d'una banda sí que hi ha satisfacció pel premi que ens ha donat la ciutadania en quant a augment de vots, però també és cert que l'escenari que es dibuixa ara mateix a la nostra ciutat, al nostre districte i al barri de la Trinitat doncs, és un canvi de, de govern no? i en aquest sentit doncs, no, no podem estar contents de cap manera perquè el nostre model és radicalment posat aquest que, que a partir d'ara governarà la nostra ciutat. No? Bueno, haurem de fer la, les reflexions oportunes, no? però jo crec que el que toca és eh, un cop hagin fet la reflexió corresponent és continuar treballant com ho hem fet, no? Jo crec que amb coherència, que és una de les característiques que jo crec que ens ha distingit eh, la nostra feina en aquest mandat i la nostra voluntat és continuar en aquesta línia. Eh? T'agraeixo les teves reflexions, Lluís. Gràcies. Molt bé, doncs si algú vol dir alguna cosa més al respecte, en tot jo, cas... Jo, més em sí. li diria que amb aquesta posició que sigui constructiva i pensar en, en els barris del districte. Mm. I això li agradaria molt als veïns i, bueno, i als ciutadans. Que aquesta posició sigui positiva i, si pot ser, torno a dir, cara als barris, que estem una mica abandonats. Doncs ja ho has escoltat, Albert. sí totalment d'acord, eh? Totalment d'acord. I a més recullo la, l'aportació. Bueno, que... Perdona, parlo al Josep dels comerciants d'aquí de Trinitat ah, Vella. Hola, Josep, bon dia. Pues T'agraeixo també la teva intervenció i totalment d'acord. Eh? Mm. Jo crec que l'oposició... Bueno, jo crec que fins ara s'hem distingit per una manera de fer govern i ara el que ens tocarà és distingir-nos també per una manera de fer oposició, no? Una manera que sigui positiva, constructiva i, evidentment, al costat sempre del teixit associatiu i veïnal a partir d'ara, bueno, ja ho estàvem abans, no? però ara també ens trobarem al vostre costat, evidentment, per recollir les vostres propostes i per fer un bon treball també des de l'oposició, que també es fa ciutat des de l'oposició. Molt bé, gràcies. A tu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Albert Ferrer per haver intervingut en el nostre programa i esperem doncs, que continuem col·laborant. A vosaltres, que vagi bé, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ara atenció perquè toca al PP. Ara <laughs> parlarem amb el Partit Popular a veure què és el que poden afegir, què és el que poden dir-nos perquè el PP doncs, ha estat la força, jo diria que la que ha guanyat a, a tot Espanya, no? a tota, la, que, la que ha donat doncs, el punt d'atenció en aquestes eleccions. Feudos muy importantes los ha conseguido. Sí. Andalucía, Andalucía hecho capitales. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, por ejemplo, o sea, ha dado un paso muy importante, no sé. Uh mhm. -huh. A ver, no sé qué pasará, Lo que está claro es que eh, en una crisis quien se desgasta es quien gobierna. La oposición, ya sea buena o sea mala, no voy a entrar en, ella, eh, no sufre el desgaste ni mucho menos. Es fácil lanzar mensajes de victoria y eh, programas maravillosos cuando mm, no los ejecutas o no los vas a ejecutar. Ahora creo que es cuando llega el momento de que los toros eh, eh, se paren. ¿eh? es importante, vuelvo a decir, creo que es importante como cambio. Este país exigía un cambio, lo tenemos. A partir de ahora, estoy de acuerdo con, con José de que las oposiciones eh, tienen que hacer un trabajo importante olvidándose que quizá es lo que me voy a quejar del PP, de que ha sido una mala oposición, olvidándose de su partidismo para hacer un poco más de patriotismo o eh, ser más, más, eh, más estar, buscar la unidad en momentos difíciles, que creo que este país, desgraciadamente, está en un momento difícil. Aquí se trata de unir fuerzas y no de separar. Sí, realmente yo pienso que, lo importante en este caso es mm, que solo se ve eh, el castigo y que realmente no eh, tampoco es visible eh, la opción de futuro que, realmente se presenta al Partido Popular. es como una especie de, de carta escondida, toda su opción política porque eh, han jugado a exclusivamente negar lo que había y eh, a partir de ahora, pues realmente yo lo que quisiera es que ya hubiera sobre la mesa, pues cuáles son las opciones económicas que, el Partido eh, Popular tiene que aplicar y que cómo ven ellos realmente la solución de esta crisis. Y eso es lo que realmente es lo importante ahora no el que eh, sí es importante que ellos hayan conseguido el triunfo, pero yo lo que quiero ver es precisamente eso, el cómo solucionarán la crisis, cómo eh, reducirán el paro, como dicen, y cómo realmente con las premisas que parece que tienen ellos de bajar los impuestos, pues va a haber mejores servicios y, de, demás necesidades que tiene el país. La José comerciantes de la no, estamos hablando de unas municipales, unas generales, vamos a ver, unas autonómicas. Estamos las municipales y autonómicas, no de unas generales, yo qué sé. Lo que decís siempre que política todo vale, bueno, cada uno emplea sus armas. Eh, aquí no tendríamos por qué, parece que se esté viendo como si tuviéramos una tendencia. Yo, sinceramente, la lo tengo, hablo de una manera muy imparcial, ¿no? Todo el mundo merece una oportunidad. No sé si el PP será capaz de llevar adelante todo lo que propone y ahora, y no hablo en general hay que esperar a las generales, Las, autonomías las, cada autonomía que se apañe, son 16 autonomías que se apañarán con su gobierno. Lo que sí a repetir es que yo considero que <laughs> el ciudadano tiene conciencia política y sabe lo que quiere. Que ha influido mucho el castigo, el castigo al Partido Socialista en general Sí, por supuesto que sí, pero la conciencia política existe. Eh, aquí en el ayuntamiento estamos hablando del PP. El PP, el PP puede ser muy bueno, esa es, la tercera fuerza y va a ser la que va, la que va a poder decidir quién va a gobernar. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre. Mm. Hemos tenido un tripartito que por cierto mm, el descontento ha sido general, porque una encuesta y el tripartito tampoco ha sido un parecer, a todo lo contrario, y las consecuencias se han pagado ahora, ¿no? Por lo tanto, lo que, este, lo que he dicho anteriormente, estamos hablando de municipales, autonómicas, o hablamos de de una política general. Eso sería para otro debate y muy interesante, por cierto, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me preocupa mi país entero, por supuesto, pero ahora mismo, ahora mismo lo que me preocupa es eh, mi distrito, Barcelona y tal. Y ha habido un cambio, habéis capaz de aprovecharlo y nosotros a la vez como ciudadanos también aprovecharlo. Mm. Pues sí, te a al banda del fil la representante del Partido Popular, señora Carmen Santana, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues nos gustaría saber tu opinión porque evidentemente el partido que ha salido vencedor en estas elecciones ha sido el Partido Popular, ¿no? Hombre, pues mi opinión personal, yo considero que como partido, cuando tú trabajas para las personas que te votan, te preocupas de sus problemas, estás al día con sus problemas, escuchas y llevas, luego después nosotros hablamos del distrito San Andreu, pero yo siempre eh, como consejera del distrito, mm, todo lo que el barrio me ha transmitido, siempre lo he llevado al grupo municipal o a la Casa Grande, como yo lo llamo, que para mí es el Ayuntamiento de Barcelona, la preocupación de los vecinos y lo que hay en ese barrio. Y entonces, pues la verdad, estoy muy contenta y también decir que mi intención, si es seguir trabajando, escuchando, y bueno, y escuchar a los vecinos y, luego después pues trabajar, considero, yo siempre he sido de la condición que si el distrito está representado por todos, estamos todos los grupos políticos, pues escuchar, trabajar y digamos intentar entre todos em, preocuparnos de, digamos, los vecinos que son, que al fin y al cabo son los que nos votan, son los que nos han apoyado, digamos, nos han dado su voto, su confianza y ahora considero que tenemos que estar por ellos y mm, a trabajar a tope, a tope porque aparte de eso hay una serie de problemas que no, digamos, son muchas cosas lo que tenemos, tenemos crisis, tenemos muchas cosas y hay que estar ahí dando, digamos, dando, a pie de calle, escuchando y bajando y transmitiendo a nuestros líderes, como es Alberto Fernández, pues la preocupación de ese barrio. Y eso el Partido Popular mm, puede hacerlo. Hombre, eh, a ver, nosotros como, claro, primero, primero tenemos que esperar, digamos, todo, pero claro que, puede hacerlo. Si se trabaja en equipo, se escucha, se transmite, pero también tenemos que tener en cuenta que, que hay, digamos, son muchas cosas las que hay que poner sobre encima de la mesa, valorarlas y hacerlas. No se trata de decir esto, hay que mirar cuando cuando cómo está el ayuntamiento, cómo están las cosas, porque claro, es trabajar, trabajar y escuchar y luego ver con lo que te encuentras en este sentido, pues cuando cuando llegues al ayuntamiento, porque el problema de crisis, problema de todo, y nuestra intención es mm, como municipal, digamos, eh, trabajar para los vecinos, estar por ellos y dar todas las ayudas y atender a todas las personas que tenemos paro, tenemos gente mayor, tenemos gente joven que también hay que estar muy pendiente de ellas y tenemos niños y son muchas cosas las que hay y luego pues estar, trabajar y moverte y luego estar con los vecinos, escucharlos y transmitir. Pues precisamente tenemos al micrófono al presidente de la Asociación de Veïns de aquí de la Trinidad Bella, el ah, señor Luis Quero. Ah, muy bien, encantada, nos conocemos. <laughs> Carmen, Carmen, buenos días. Hola, buenos días, quiero. enhorabuena, enhorabuena por la parte, por la parte que os toca. Como tú ya sabes, yo no soy eh, precisamente un ideólogo de vuestra política, ni mucho menos. Ah. Pero siempre me he mantenido y me mantengo claro, claro. A ver, también quiero ser y ser justo, y ser justo es agradecerte tu trabajo personal que ahí no nadie lo tiene que imputar y si lo tiene que imputar es con gratitud es con gratitud eh, si el PP se compusiera de más gente como tú creo que la fuerza que tendría podría ser superior a la que tiene todavía eh, Carmen trabajamos tenemos que trabajar tú lo sabes tú lo sabes vamos a seguir trabajando mm, podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero eh, cuando hemos decidido estar juntos para tocar temas que nos convienen a todos, hemos estado juntos y yo ofrezco lo que siempre he ofrecido, eh, la posibilidad de seguir trabajando, incluso olvidándose un poco de los intereses partidistas que en un momento dado eh, no nos cieguen, no nos lleguen Yo en ti, y, te, vuelvo, te lo vuelvo a agradecer, en ti he visto pues esa persona eh, constante que está ahí, que, sí que yo puedo decir que he sentido más cerca que muchos otros. Y a ti te pido que sigas peleando, que sigas luchando, ¿eh? que sigas pensando en este barrio, en este barrio y valorando este barrio. Y, y, que tenemos muchas cosas que hacer todavía, que tú ya sabes que tú has apuntado cosas que son importantes, juventud, eh, paro, eh, tenemos que construir todavía una parte del barrio importante, tenemos unos temas de drogas que son importantes. A ver, todo esto lo vamos a tener que trabajar juntos y, como lo hemos hecho hasta ahora, posiblemente ahora igual con un poco más de fuerza por parte vuestra. Espero que se siga traduciendo en lo mismo que hemos tenido ahora, al menos en una constancia. Gracias, Carmen. Muy bien, pues Carmen, mm, digamos, decir dos palabras a Sí, bueno, quiero, tú ya sabes que, que desde el primer momento que fui, digamos, escrita como Consejera a Trinidad, Trinidad me llenó, <laughs> Trinidad me llenó, y que quede bien claro que voy a estar ahí no tocaba el tema en mis comentarios de las preocupaciones, pero el tema de la droga, tú ya sabes que como Partido Popular desde el primer momento hemos estado ahí, vamos a seguir y que quede, digamos, que él ya lo sabe, ya cuando yo le felicité como presidente, él me dijo que como persona Carmen Santana me valoraba mucho, como el otro, pum, puntos suspensivos, pero que piense que vamos a, como partido estaremos ahí ayudando y todo el, el problemas o cosas que desde la Asociación de Vecinos me transmitan o desde la Coordinadora Antidrogas o las manifestaciones, ahí estaré, como ya he dicho siempre, pasando luego después a mi grupo, a la Casa Grande, que ellos son los que tienen que, digamos, colaborar y todo esto. Pues desde, Carmen. desde la Asociación de Comerciantes de aquí de la Trinidad Bella eh, tenemos a José Lacorte. Sí. Hola Carmen, soy Pepe. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Pues También te felicito. Yo voy a ser muy... Muchas gracias a, Voy a intentar ser breve. Yo puedo corroborar que tus esfuerzos por, por intentar ayudarnos a erradicar y colaborar con el barrio ha sido infinito y todo el mundo lo sabe dejando aparte colores e ideas, como ha dicho Quero, ¿no? Yo lo que sí que espero ahora que tenéis una oportunidad, una oportunidad de poder colaborar de una manera más directa, de poder hacer más presión, lo llevéis a cabo. Eh, el barrio te puedo, asegurar que, ha intentado corresponder con, con vosotros, con el PP y con el CIU y también, por supuesto, con lo que es lo que no entiendes Pero ya que estás ahora, tenéis la oportunidad de hacer algo importante y la fuerza, eh, yo os pediría que por favor lo intentéis, Carmen. Yo sé que tú a nivel personal lo estás haciendo, lo has hecho y lo harás, ¿no? Pero influyas un poquito más para que ese esfuerzo por parte de todo el partido mm, sea para que se pueda beneficiar nuestro barrio, al que tú sé que quieres mucho ¿eh? y sé que lo vas a intentar hacer. ¿De acuerdo, Carmen? Vale, vale. Venga. <laughs> Un abrazo, Carmen. Vale. Eh, ¿Puedo decirle algo también? Sí, dime, dime. <laughs> Vale. Em, Pepe, eh, digamos que sabes que, que ahora más que nunca, digamos, antes he estado, ahora estaré más porque verdaderamente he visto como, digamos, el barrio me ha respondido, me ha apoyado y digamos, me ha apoyado donde me doto y que ya sabéis que soy de las que, bueno, no lo sé, ya veis que Alberto cuando estuvo por allí ya lo dijo, Carmen es muy pesada, muy pesada, muy pesada, y es que si me la, digamos, que, sepáis que, a tope, a tope en este sentido y... Perseverante. Seguro, seguro. <laughs> Perseverante, te dijo perseverante. Pues bueno, perseverante. el barrio pasa de colores, los vecinos, aparte de sus ideas de cada uno particular, pero somos egoístas y queremos lo mejor para nuestro barrio. Ah. ¿Vale? Esta es la historia, Carmen, tú lo sabes, ¿eh? Sí, sí, y Vale. Si algú de, no Si algú dels que esteu aquí voleu dir alguna cosa al respecte, doncs ara encarem ja el que és la nostra recta final de programa. Eh, ens queda un perdedor i un guanyador. El, el perdedor seria el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb qui parlarem d'aquí uns moments, i els guanyadors, doncs, Convergència i doncs, Convergència Democràtica de Catalunya. Ara el que fem és una petita pausa, perquè ho estem demanant tots, i eh, tornem d'aquí uns minuts.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 molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i no sé com qualificar doncs, eh, el partit <laughs> que ens acompanya a continuació, si guanyadors, eh, perdedors, eh, l'Eric Gómez potser ens ho pot aclarir, no? Sí, hola, molt bon, bon dia. dia. Doncs nosaltres hem perdut la ciutat de Barcelona i per tant som perdedors, o sigui, clar, encara que haguem guanyat el districte de Sant Andreu. Jo, i per tant a mi em toca felicitar Convergència i Unió uh -huh. i, doncs, donar-li ànims perquè doncs, els, els projectes estratègics d'aquesta ciutat puguin tirar endavant. Perquè aquest resultat vosaltres us l'esperàveu o no? Doncs, home, eh, el, eh, potser no, però eh, també que hi hauria una, una miqueta de davallada, potser més forta de, de l'esperada. A nivell de Catalunya i Espanya també, la, la davallada ha sigut una miqueta més forta de, del que esperava. Uh -huh. Molt bé. Doncs eh, a nivell de districte de Sant Andreu heu, heu guanyat també a Nou Barris. Sí, a, a Sant Martí, a Horta i a Ciutat Vella. I el, així a l'històric que sempre havia sigut nostre i que s'han anat a, a Convergència és, és Sant uh mhm. -huh. i el que a nivell de, de Sant Andreu doncs nosaltres el que veiem és que tenim el percentatge més alt de vots en blanc i en vots nuls, uh -huh. i això doncs, crec que és un avís a tota la classe política en general, però també el fet de que els altres partits més minoritaris tenim arribat a gairebé al 10% dels vots del districte, doncs suposo que és un avís molt en particular eh, cap a nosaltres, com a PSC, i hem de posar-nos les piles. Home, jo no sé si després de les eleccions eh, cat catalanes eh, doncs, eh, això ha estat un, una continuació, no? No, perquè a, a, nivell, de, a nivell de districte eh, a, a les autonòmiques van perdre a la majoria de, de taules de, del districte de Sant Andreu i en aquestes hem guanyat a la majoria de, de taules. Això significa que a nivell de, dels veïns i veïnes de Sant Andreu la majoria encara continua confien en nosaltres uh -huh. per portar, diguem, a, a, a, amb els socialistes per portar a la política municipal. Uh -huh. Però també és veritat que eh, sí que hi ha que fer una reflexió més en el marc general de, no només de Catalunya, sinó també d'Espanya, de que el Partit Socialista ha de fer alguns canvis i representar una gent que en aquest moments doncs, o se'n va cap a l'abstenció, o cap al vot en blanc, o cap a altra força, diguem, més minoritària. El que sí que us heu de felicitar és que almenys a Trinitat Vella heu obtingut un resultat mm, positiu. Sí, sí. sí mm. la... Agraïm la, al veïns veïnes de la Trinitat doncs, la confiança mostrada en nosaltres perquè en la majoria de taules hem doblat a la segona força també, també ha passat al Pastor, al Baró d'Ibé, a, a Sant Andreu Nord, mm. i nosaltres agraïm la confiança que han dipositat amb, amb nosaltres i serem, farem una oposició en base a aquesta confiança de, dipositada en, en els valors nostres. Doncs tenim aquí a la taula el Gaudent Sastre, que és veí de Sant Andreu, perquè eh, pugui dir unes paraules eh, penses que, o jo, vaja, eh, penses que possiblement la, el, el que no hi anés eh, la Gemma al, a les llistes pot haver-hi influït inclús per no treure in, més vots? Eh, jo crec que no, perquè la Gemma Montbrú eh, ha estat fent campanya amb, amb, amb, del districte, ha sigut una de les parts més actives a l'hora de fer campanya i gràcies a això doncs, els veïns i veïnes han valorat el, el projecte en si. I en, en aquest, la, la Gemma ha sigut una magnífica regidora i, el, i, el, i el fet que hagi fet campanya amb nosaltres i hagi incentivat el vot, jo crec que això ha minimitzat mm, pèrdues de vot en aquest aspecte. Sí, però penso que, que per exemple, si, si vist ella recolzada, poder hagués tret més, més vots, perquè hagués, eh, diríem, arrossegat més, més, més consciències. Eh? Jo crec que, que també això, tot i que se l'ha vist que, que ha fet una, una campanya eh, molt propera i realment, eh, jo diria, exemplar, doncs que realment s'ha de també eh, veure que les, les persones que estan al front de, o al capdavant d'aquí de, dels barris que, que, que es vegin recolzades, penso que, que havia de ser una cosa que, que això hauria de, de tenir un, un premi. Vaja. Estic totalment d'acord. Crec que el fet de tenir candidats i candidates del barri i del districte que havies estiguin treballat i que fes una proximitat és un valor a, a, a, afegit. Però també és veritat que tots els companys de l'agrupació de Sant Andreu saben que el, el projecte socialista està per sobre de qualsevol eh, individualitat i en això jo estic totalment d'acord. Crec que la campanya de la Llum Montbrú ha sigut exemplar i, un, i crec que molts polítics eh, en actiu haurien de prendre. Doncs Eric, tenim el Lluís Quero de l'Associació de Veïns d'aquí de la Trinitat Vella. Eric, eh, bon dia. Molt, molt bon dia. Ho sento per la part que toca, eh? eh però com jo crec que s'ha de fer és mirar cap endavant, eh, mirar enrere ja ho fareu vosaltres per analitzar, eh, jo vull posar eh, la mira cap endavant i per això et dic, eh, Eric, eh, és hora de canviar el traje de feina per el mono de feina, ¿vale? Amb això vull dir de que eh, no tindreu ni podeu deixar de treballar. Al revés, ara potser tindreu que fer un treball més de camp, eh? un treball més de, de, de, de, de terra eh? I, i que crec que serà important per al bé de tots. Les polítiques que heu estat empleant, a vegades entendides, altres vegades no, els projectes que s'han fet a vegades en, en consent i a vegades no, eh, ara s'han de consensuar amb el, els barris i en les entitats que treballen en les entitats veïnals. Jo, com ho he demanat a tots, eh, et demano a tu també, de que nosaltres estem allà, sap qui som, a qui representem i, lo que, i què és el que volem, i que ara mm, potser ho necessitem més que abans. Amb, amb això no vull dir de que cregui que el que ve eh, és pitjor o millor. No vull entrar en aquesta valoració, però sí amb que vosaltres teniu que fer ara un esforç per eh, encaminar eh, el futur i per el bé de tots. Eh? Doncs l'ocasió de la Corte també de l'Associació de Comerciants aquí de la Trinitat Vella. Si vols dir alguna cosa... Sí, jo com he dit abans, jo vull ser molt, molt simple. Ara la situació vostra està a la posició i espero que la vostra feina eh, sigui en benefici del barri, bueno, tot el districte, però pel que a mi, que de Trinitat Vella, pues, doncs, treballeu com abans i feu una posició correcta i repeteixo, amb, amb, amb benefici de la Trinitat Vella i del districte en general, res més, no puc dir-te res més. Molt bé, doncs Eric, eh, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i bé... Mm, a, a vosaltres i que, que estic completament d'acord que nosaltres eh, estarem al costat dels veïns i veïnes i jo crec que hi ha projectes estratègics a tot el districte, mm. a, eh, a, a, també a la Trinitat, amb la tema de, la, a la darrera presó, a l'AVE i tot, que aquí no és, mm, el que farem jo crec que és una posició lleial i que estarem sempre al costat de Convergència i Unió o qui sigui si vol tirar endavant aquests projectes i que no, no farem electoralisme en, en aquests temes sí que l'important serà que aquests projectes tirin endavant. I en les altres coses doncs defensarem sempre els interessos dels, de les persones que ens han donat la seva confiança, que en el barri de Trinitat són la majoria moltíssimes gràcies. D'acord, doncs des de Ràdio Trinitat Vella només dir-te que continueu endavant doncs, amb la vostra feina. Vinga. Adéu. Adéu, bon dia. I ens queda ja només un, un, ja, ja podem anar tancant la paradeta, només ens queda eh, el representant de Convergència Democràtica de Catalunya, el senyor Salvador Coll, que ens podrà dir alguna cosa doncs, respecte a aquesta victòria electoral que han aconseguit a la ciutat de Barcelona, una victòria que ni ells, ni ells mateixos es pensaven perquè uh, va, va passar al Cullell, va passar al Joaquim Molins, va passar eh, d'altres eh, representants de, de Convergència i cap d'ells ha aconseguit aquesta victòria que ha aconseguit el senyor Trias. No? per alguna primera vegada, no? Sí, sí. Doncs ara haurem de veure que és sí. el que som capaços de fer per la Trinitat Vella doncs, aquests, aquesta gent, els de Convergència i Unió. A veure què són capaços de fer per Sant Andreu i què són capaços de fer per la Trinitat Vella. A veure, crec que, sincerament, faran el millor que sàpiguen i que poden fer. Ara, com és com realment m'interessa o crec que nos interessa a tots i sobretot al barri de Trinitat Vella que ho facin que no val només bones intencions sinó que a més a més s'ha de posar eh, algo més i aquest algo més és eh, la participació, jo torno, torno a, reivindicar, a reivindicar la participació dels barris, la, la participació dels veïns. Són projectes prou important com per a que eh, no pensin de que són el poder, no pensin que són el poder, sinó que han d'exercir un poder per bé del ciutadà, per bé del veí, per bé del barris. Mm. Doncs suposo que els altres també hi esteu d'acord, no? S'ha sí, sí. de continuar treballant perquè Trinitat veia doncs, eh, els problemes que, que té doncs, si s'han de solucionar des de l'àmbit polític, doncs, evidentment que sigui doncs, el partit que ha guanyat les eleccions, el que ens tregui d'aquests problemes. No? Molt bé. Doncs esperem que sí, esperem que això eh, es produeixi. Doncs eh, Josep també té alguna cosa a afegir. Sí, bueno, yo simplemente quería decirle que conocéis muy bien los problemas de Trinidad Bella. habéis estado en reuniones importantes donde se ha hablado de los proyectos de futuro de nuestro barrio, eh, donde habéis adquirido compromisos de palabra, con, tanto con los vecinos como con la plataforma, como los siete comerciantes, y espero que ahora que tenéis la oportunidad todo esto se lleve a cabo, mm. porque de ella está muy, muy, muy falta de muchas cosas y vosotros lo sabéis. Esto nos haría mucha ilusión, aparte que creemos que es lo, lo vamos a exigir realmente, ¿no? De que todo esto se lleve a cabo. Y, insisto, conocéis muy bien nuestros problemas y espero que seáis capaces de llevar adelante todos estos proyectos. Y, en fin, felicitaros nada más. Molt bé. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que aquest programa el tornarem a emetre a la tarda, a partir de les 4 de la tarda. Tindreu la repetició del, del programa. També dir-vos que tenim dues vies de contacte, una és el número de telèfon, el 93 345 6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba rtv-migfm.com. També dir-vos que eh, tenim notícies sobre les eleccions a la nostra pàgina web, que és www.rtv-migfm.com i que tenim un blog on podeu descarregar-vos aquest programa en el moment en què vosaltres vulgueu, com és totunpoble.blogspot.com i tot això doncs, ho teniu al vostre abast, a la vostra disposició, perquè doncs, aquella gent doncs, que no ens hagi pogut escoltar en aquests moments ho faci doncs, quan ho cregui més, més oportú. Doncs em diuen que ara sí que tenim a Salvador Coi de Convergència. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs felicitar-te, no? Moltes gràcies. <laughs> Doncs què, què, ens pots, què ens pots dir? Que, com, com vius aquests, aquests primers moments de, de victòria? Home, doncs la veritat és que amb satisfacció eh, hem estat 32 anys a l'oposició, pots pensar que eh, és un moment per, per viure'l, no? Uh mm. -huh. Amb responsabilitat, amb sabent que hi ha una feina per endavant doncs, que ens omplirà molt, uh -huh. i, i, a més, i agrair el, als ciutadans i ciutadanes que ens han donat la seva confiança, evidentment. Uh -huh. Mm, vosaltres creieu que traureu, traureu aquests resultats o no? Des de, feia, des de feia molts mesos totes les enquestes ens donaven eh, uns resultats similars als que han sortit. Eh? Uh -huh. Possiblement eh, hi ha hagut desviacions d'altres formacions polítiques, però totes ens donaven un clar avantatge sobre el Partit Socialista i finalment mm. s'han complert, sí, sí. Mm. Mm, sembla que TV3 donava fins a 16 regidors, al final han estat 15, no? Sí, exacte. Mm. 15, 15, 11 el Partit Socialista, 8 el PP, mm. eh, 5 i 2. Eh? I mm, vosaltres esteu disposats a treballar per la Trinitat Vella eh, des, de, des de Convergència i Unió aquí al, al districte? Evidentment. Uh -huh. eh, tant és així que mm, bé, fa poques setmanes vam tenir una reunió amb la plataforma eh, sí. que està en tot el tema de, dels, dels problemes amb la droga, sí. amb el mateix conseller d'Interior, el senyor Felip Puig. Uh -huh. eh, són situacions que s'haurà d'assumir amb un nou ajuntament i que bé, s'ha d'afrontar i s'ha d'afrontar també qüestions com el de la presó, doncs, la situació que està en aquell solar, eh, qüestions de convivència, que això ho ha de fer la societat civil amb tot el recolzament dels poders mm, públics i bé, vull dir, hi ha molta feina a fer i encantats de poder-la fer al servei dels ciutadans. Doncs precisament tenim aquí amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella, en Lluís Quero, que sí. també et vol dir alguna cosa. Bon dia, Salvador. Bon dia, què tal? Bueno, primer és felicitar-vos, perquè Moltes crec gràcies. que eh, tothom ha de tindre la seva primera recompensa i la primera recompensa és, crec que és la felicitació. Doncs Després, eh, sap que jo sóc una persona pràctica i vaig sí. per feina, i vaig per feina, i eh, tu has comentat eh, de que el senyor Felip Puig va ser aquí, i, eh, però no has dit el que jo diré, que va ser el seu compromís personal de que sigués l'alcalde, que sigués el que eh, arribés a l'alcaldia de Barcelona, se posarien d'acord per treballar mm, definitivament el problema de la droga amb Trinitat Vella. Exacte. Jo desitjo en principi, de que això eh, no siguin només que paraules, sinó que se converteixin en fet, perquè crec que és la primera raó que dirà de vosaltres i de nosaltres de cara a, al futur. Lluís, em pots estar completament segur. Bé. Eh, el conseller ja vas veure quina actitud eh, va tenir la, la reunió. Eh, és cert que ell, com a membre del govern de Catalunya, eh, va dir sigui qui sigui l'alcalde de la ciutat sí. eh, i també es va comprometre una altra cosa que recordaràs que va ser de tenir una altra trobada abans de les vacances d'estiu. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pensa que la, el nou consistori no es formarà fins l'11 de juny, sí. per tant, eh, aquestes dues, eh, tres setmanes que tenim entremig eh, són les que tots els partits doncs, eh, eh, hauran de certament hem guanyat, però no amb majoria absoluta. Yeah. Hi ha les constitucions de consells de districte, eh, bé, hi ha moltes coses aquí a parlar entre tots. El Partit Socialista eh, té 11 regidors, és una força importantíssima i és una, la força que ha guanyat el districte de Sant Andreu. Això mm -hmm. no ho oblidem, eh? Mm -hmm. eh? Per tant, aquí hem de parlar de, de moltes coses. Però el compromís del conseller eh, d'interior, el senyor Felip Puig, eh, el poder donar, és, està sobre la taula i el complirà ben que sí. Eh? Bé, molt bé. I, tenim temps per parlar-ne, per part d'això, i el que sí que també necessitem és, hi ha unes primeres mesures, i amb això em sembla que coincidirem, no? Fa falta hi ha unes primeres mesures perquè eh, això és un problema que es viu cada dia, no és d'avui i en tornem a parlar d'aquí dos mesos. Eh? N'estem, n'estem i estarem a sobre amb això. Molt bé. I el segon tema i, i bàsic per al nostre barri, Digues. i tu saps que és el nord de la Trinitat, mm. l'acabament de, de, de la marxa de la, de la presó i de eh, aquest procés que s'ha obert en, en un consent que ha sigut eh, ple i de tots eh, i que vosaltres vau donar suport i que ja estaven agraït abans i que ara potser us toca el eh, més difícil que és eh, fer-lo realitat que això, que això eh, tingueu en compte lo important que és per, aquesta, per aquest barri principal, però que és un procés molt important per a tota Barcelona i que se li ha de posar molta fe, molta gana i molta il·lusió. Jo desitjo, de veritat, i no tindreu al vostre costat per treballar tot aquest tema amb, amb totes les ganes i en la col·laboració que... que, sí, fixa't, que fixa't que, que abans de, de, ja he comentat sí, sí, cert. abans de saber que estaves tu aquí i que tindríem aquest diàleg, no? He comentat el tema de la situació de, del solar, de, del tema de la presó. Eh, són coses bàsiques, eh? Mm. Per, pel desenvolupament i per, dir, perquè hi hagi una plena integració de, de, de, del barri, eh? Sí, sí. El barri amb la ciutat, amb el nostre districte, amb el grup del districte. Eh? Estarem, estarem per fer aquesta feina eh, i el que és bàsic és que hi hagi la col·laboració de tots. La tindràs, la tindràs, eh? Que diu això de governar amb la mà estesa amb tothom, escoltar... Eh, aquesta serà l'actitud de, eh, dels propers quatre anys. Doncs, Salvador Coll, eh, tenim ara al, al nostre costat també el José Lacorte, que és de l'Associació de Comerciants aquí de Trinitat Vella. Sí. Hola, escolta'm, eh, jo volia dir-te que també felicito i aviam, recordar-te que ara teniu un compromís molt important. Fa 32 anys que no governaves, teniu de demostrar que, que això és de segur, assegurat perquè ho he ganat, i que aquests compromisos que ha parlat el, el Lluís, que uh -huh. també t'ho recordo, t'ho torno a dir, són molt importants, és un futur molt important al nostre barri, i suposo i demano que treballeu per tot el districte, però d'una manera egoistament, Tritat Vella és molt important que treballeu per Vella, amb molta serietat i tirant endavant tots els projectes aquests que parlem. I torno a dir que aquesta responsabilitat que heu agafat de fora de dos anys, aprofitar-la perquè és molt important. Enhorabona, eh? Moltes gràcies. Mira, hem de, de treballar amb tot el rigor, de treballar amb la gent, amb la, amb la societat civil, amb la gent que us impliqueu per tirar els vostres barris endavant. Estarem eh, amb vosaltres. Molt bé, doncs gràcies per atendre la trucada de Ràdio Trinitat Vella. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs avui ja hem parlat amb tothom en què hauríem de, de parlar, amb la qual cosa ja podem anar començant a, eh, <laughs> a plegar els bàrtols. En tot cas, eh, fem un últim balanç o una, un apunt de, del que, de tal i com veieu les coses. Uh, sí, el... Bé, Luis jo, Quero de, dels... jo Veïns. mirant cap endavant i escoltant, penso de que eh, hem d'obrir els braços a tothom eh, i desitjar desitjar sort, és una tasca molt difícil el que li ve a sobre a tothom, eh? amb uns amb un cantó i amb altres amb l'altre, que tots són importants, que no ens oblidem de que la democràcia no és el que governa, que la democràcia la formen tots i la formem tots, de que hem, hem de treballar tots per una democràcia cada vegada més democràtica i que eh, de, pas, facin el que facin d'aquí a quatre anys pensa que no es donaran explicacions. O sigui, i nosaltres serem els que marcarem el baremum de eh, lo, que hagin fet. Doncs el Gaudi en Sastre vol afegir alguna cosa? Eh, igualment, o sigui que penso que, que el que cal és enfortir precisament el procés democràtic i que tot això que, que encara pues, eh, veiem que poder siguin rancúnies o, o coses que, no, que hi hagi mà estesa i que realment eh, aquesta mà estesa representi també que, que a ells vagin amb el, amb el cor obert per veure què realment és el que, i amb les orelles ben, ben parades, per veure què és el que vol la ciutadania. Uh mhm. -huh. Doncs en José Lacorte... Bueno, Yo simplemente diré que cada cuatro años tenemos la oportunidad de llevar adelante cambios, ¿no? Mm. Yo le pediría tanto a, los que van a gobernar como a la oposición que lo hagan con responsabilidad, que gobiernen para el pueblo, que gobiernen para la gente, que miren las prioridades, las necesidades más importantes de, de, de, en este caso Barcelona y, refiriéndome a los barrios, y soy bastante pesado, ¿no? Con el tema de los barrios, y simplemente eso. Responsabilidad y acierto en, en su manera de governar. I un últim apunt del nostre company David Ramon, també. Doncs sí, bàsicament el que deien els companys de taula. Que governin amb responsabilitat, mm -hmm. donant la mà a tots els veïns i que el més important és això, que la ciutat la formen els veïns, els veïns són tots, siguin de dretes, d'esquerres, ecologistes, el que siguin. I l'important són les persones que viuen. Amb aquesta mentalitat doncs, esperem que Barcelona pugui millorar. Molt bé, doncs donar les gràcies a la Mireia Gutiérrez, que ha estat a, eh, també treballant per aquí, a la Noemi Escribano, també donar-li les gràcies, i a la Mari Aguilar també donar-li les gràcies perquè ha estat a les vies de so. Nosaltres ho deixem aquí, si voleu ens retrobem a la partida de les 4 de la tarda amb la repetició d'aquest programa o a eh, demà a les 12 del migdia amb més informació de tot el que passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Paloma. Ho deixem aquí que passeu una molt bona tarda.